kažu emocije se nama dešavaju. Zapravo, da, da se nama dešavaju da su one trigirovane. Nisu. Emocije su produkt ljudskih dogovora, socijalni konstrukt. Ima na, moj, na mojoj platformi biologija konstruisanja emocija. Da sam ja stavio sliku Novaka Đoković, ljudi će vidjeti. I on ovako... Šta je ta slika? Samo njegova glava. Jer on nervozan, je vrišti, je frustriran, nemaš kontekst jedna kao veća sliku, to je zadnji poen kad je osvojio Wimbledon. Ostvarivanje naših snova, ciljeva, namjera zavisi od samo jedne stvari, a to je od naše sposobnosti da zadržimo fokus dovoljno dugo ka tim ciljevima. Znači mi moramo postepeno da prebrodimo taj most od straha do možda uzbuđenja. Dve stvari se izvajaju. Moć promišljene namere i druga stvar je biologija konstruisanja emocija. Ovo su dve stvari koje su meni promijenile sve. Spreman? Našao sam šlem. <laughs> Danas uh, sa puta zapravo iz Beograda mi je došao gost koji je već bio jednom u podcastu. Nekoliko puta bio iza scene. Inače, moj jako dobar prijatelj uh, o kojem mogu samo reći jedno onako velike riječi hvale. Znači, zaista svakom pogledu do sada taj čovjek me nije razočarao niti na jednom području. On je neuroistraživač Srđan Bogičević, tako ga ljudi najčešće znaju, a sad je poprimio dvije nove uloge, od koje ne znam koja je važnija, ali zapravo znamo ja i ti koja je važnija, a to da je postao ponosni otac od zadnji puta kad smo snimali. I sada je javno postao osnivač najveće platforme praktičnog znanja na Balkanu iz područja neurobiologije, psihologije i duhovnosti, koja se naziva neuroum. Ali tako se Neum. Neum. Pa još uvijek je ostalo to neuro, svi me znaju kao neuro. Ne, razmišljao sam, ovaj, hoćeš ti reći neo-um ili neuro. Nema <laughs> Ali svi vide i svi znaju zapravo Naravno. Ono, kod Srđana da je to neoum. To je zajednica vođena misijom da ohrabri evoluciju svijesti na prostoru Balkana. Dobro mi je došao, srđane. Bolje te našao, brate. Zadovoljstvo je. Mogu te reći da sam čekao. Od svih ljudi kad neko negdje pozove u goste, pogotovo ako neki drugi put, kod tebe sam najviše čekao. To što smo ipak razvili neko prijateljstvo, sada se već znaju mnoge neke druge stvari, delimo lične, rekao bih, uspjehe, čak i poraze, da vidimo što možemo naučimo i svašta nešto, tako da verujem jedva sam čekao. Možda malo sam istrošen energijom nekim prehodnih mjeseci oko nekog projekata koje se izrašavalo, koje se eto sada je dobilo fizičku manifestaciju, tako da kažem, ali generalno, vjerujem mi, maksimalno uzbuđen. Znaš što, sad kad si to rekao, i neuspjehe, i lekcije, i svašta nešta, ako bi morao istaknuti osobu u najkraćem mogućem vremenu, a nas se ne znamo baš toliko dugo vremenski, ali siguran sam da samo sebi, uz tebe naučio možda i najviše. Znaš, ono, kruga ljudi koji, mm. s kojim sam se okružio u posljednje vrijeme, ajmo reći, posljednjih možda nekoliko godina, evo od kad je podcast zapravo nekako došao u moj život. Siguran sam da sam o sebi, a i o brojnim drugim stvarima zapravo najviše naučio ustave. Možda se samo potrefilo da sam ja to bio u nekim stvarima, situacijama gdje si ti krenuo nekim drugačijim putem. Tako da ne postoji slučajnosti, 100% u to verujem, ali generalno možeš samo od neki splet životnih okolnosti kojima si ti krenuo nekim putem kojim si krenuo, pa sam se ja to nekako našao na tom putu, pa je usput se mnoge neke stvari, pa sam s tom podijelio mnoga neka znanja, da si ti naravno, ti imaš hrpu znanja, mislim, to dolazi nosta. samo da radiš ove podcaste, ti stičeš ogromnu količinu znanja, bivajući u ovom prostoru sa ljudima koji dele to zaista nesebično. I kažem ja sam samo našao tu spletom nekih okolnosti, da budem nekoliko puta tu, da ti, eto, igrom slučaja da kažem, doživljavaš neki specifičan rast, ja bih to tako nazvao. Pa sam imao i sreću da prisustujem nekim stvarima, da vidim stvaranje tvoje platforme, koja u ovom, trenutku snimanja radi punom parom i šta se tu sva se dešava generalno evolucijom tebe kao čoveka, da si ti samo svestio mnoge neke stvari, što meni bilo jako drago čuti kad smo se privatno čuli, da si rekao, naš, napravio sam tu i tu grešku i to me naučilo to i to, znači izvukao sam neke pouke, hajde se vidim što mogu dalje odatle. I to je baš nakon lepa stvar vidjeti. Znaš, svjedočiti lično nečijom promjenom. I još ako vidiš da to čovjek od akcije. Sada, obično te male sitne promjene mi ne, ne primetimo kod drugih ljudi, ali neke velike uočljive, kada neko kaže ja ću raditi malo veću stvar, to nam zapadne za pažnju. Jer obično ljudi često ne veruju nas, i onda nekako, nije to da neko želi svjesno da kaže, ali uglavnom nesvjesno, jesam ti je rekao. Meni je stvarno drago što znam što to jesam ti je rekao je bilo u totalno drugačijem pravcu ako sjećaš. Rekao sam ti da ipak možeš da uspješ da ipak moraš vjeruješ u tu vizu da će to biti kako treba. Sada kada to već ide nekako, evo mi možda čak ne znam da sam nekoliko puta u životu rekao onako od srca jesam ti je rekao, ali u pozitivnom smislu ako se sjećaš. Tako ali zapravo nećemo pričati toliko o meni ne zato što ne želim ili e, iz bilo kojeg drugog razloga, nego mislim da ne bih htio uskratiti tebe za vrijeme da nam prezentiraš što si ti osnovao, što si ti pokrenuo i što se dogodilo u posljednjih nekoliko dana. E, malo si me prerano pitao, <laughs> to pitanje šta se par dana jer ja još uvijek procesuiram. Ono što ti je sad, evo, bez nekog procesuiranja, što bi rekao da se dogodilo u posljednjih nekoliko dana? Desilo se to da sam možda... Zapravo nešto se desilo. Desilo se ostvarenje jednog velikog sna, jedne velike vizije. Ovi dana sam se baš onako podsjećao nekog svog životnog puta. Ne znam da sam tebi kada govorio, na primjer kad sam bio mlađi, ja sam prolazio kroz to neko vršnjačko nasilje, da sam bio naš mršav, nikakav, mršav nikakav, ne kažem nikakav, ja sam prolazio kroz stvarno to emocionalno, mentalno ponižavanje, prebijanje, mislim ono, bukvalno je bilo Um, da mi je izlaz tada bio igrica Counter-Strike svoje vremena. Nekada je igrao klanski te stvari. Ali meni je to bio izlaz iz toga, znaš. I onda kad, kada, kada vidim da recimo nikad niko sam nije mogao sedne, morate, nisu imali pojma o čemu se radi, ni dan danas vjerojatno ne znaju, ni vjerojatno ga ne znaju, da nismo nikada vreme da me pitaju kako si. I onda taj neki životni put kuda me vodio da sam ja na kraju rekao, na šta, um, da sam imao takve traume da sam rekao ono, sa Balkana bežim i što sam uračio, ujedno i radio, Kad sam za Kanadu, sam već ranije podijelio tu priču, ne znam da sam tada rekao podcast, ali sad ću ja kažem. Tada sam rekao neke tri stvari koje su ostale upečatljive do dan danas, čak sam ih na konferenciji rekao. Nikada se neću vratiti na Balkan. Yes, spominjao to. Nikada neću ženiti Balkanku i nikada neću vratiti sa Balkancima. <laughs> moram ti... <laughs> Ne, ako ti to do sad niko nije rekao, sve tri si ovaj, <laughs> ispunio zapravo. Znači, mislim, stvarno je šum. Meni su ljudi vrištali u sali kad sam to rekao, jer ono, znaju da sam došao, živim u Puli, žena je makedonka, radim na našim prostorima. <laughs> I to su bile neke traume koje sam trebao da iscelim. I da sam ja ti pre nekih 7-8 godina malo iskristali su tu viziju, sam znao u kom pravcu idemo, ali vizija još uvijek nije bila kristalno jasna. I onda se iskristalisala, uvijek je bila platforma tu. Ja sam imao neki vi te platforme preko Patrona, moj podcast program, moj blog program, ali ta neke više nivo nije bio tu. I prošle godine ja sedim sa suprugom kući, pijem kaficu, i rekao, jebote, život, ljubav, kako nam lepo ide. Oktobar bio, deseti mjesec. Tek se preselili iz Kanade u, u, Hrvatsku, sedimo tako, ako ide nam dobro, imamo neki novac, gledamo, kupimo kuću, da osnujemo porodicu, svašta nešto, ali osjećam da ja ne napredujem. Treba mi neki novi izazov. <laughs> Bog je to čuo i kaže, ok, će ti ja izazov. Dva, tri mjeseca napred, dva mjeseca napred, 10. decembar, 10. 12. za moje rođendane stiže poklon u vidu pada mog Instagrama. Znači nekom je hakovao Facebook, Instagram je povezan sa Facebookom, Instagram pada. Sa to je značilo za mene? To je značilo odmah, nisam znao u tom trenutku, znao sam par mjeseci kasnije i sada također kada vidim retrospektivu svega, to je značilo 75% prihoda sam izgubio iste sekunde. Izgubio sam strašan momentum izgubio sam nekoliko sponzorstava, izgubio sam mnogo nekih stvari. Namjerno koristim neće izgubio sam, ali pričam u kontekstu prošlosti. U tom trenutku sam to izgubio. I sad kako je prošlo neki par nedelja, ja sam stvarno bio smiren. Znači, rekao, nakon na desilo se, može se to povratiti, šta ja znam. Sve dok supruga nije reka da je trudna. E, onda me uhvatio stres. I umjesto uzbuđenja sam, nažalost, osjetio početnu, konstruirao sam početnu emociju stresa. I onda sam rekao tada, rekao, Bože, slušaj me, brate. Znači, nemoj da me zajebavaš. Nema šanse da je ovo to. Znači, ja znam da u svakom izazovu postoji neko seme mogućnosti. Znači, nema šanse da se nešto bolje iz ovoga neće izroditi. Samo treba da sačekam, da budem srpljiv i da otvorim oči ili mozak, mu da vidim tu mogućnost. Jer ako znam, ako je slučajno bude zajebo, neko će ne jebati. Znači, nemoj se zjeba, molim te. I stvarno sam verovao. Znači, ono bila kao ja sad pričam, kao neke priče. Ne, ovo je već iskustvo. Jer znam zadnje dvije, tri godine šta se dešavalo u mom životu. Nikad nisam bio ostavljen na cedlu, a pogotovo ne zadnje dvije, tri godine. Tri mjeseca kasnije dešava se taj opet moment da ja sedim kući na kauču i dolazi ta ideja da ja kažem Aleksandre ko ljubavi, šta ti misliš da mi ove pare koje imamo za kuću odbojimo za kompaniju? kako to misliš? Ja sam objasnio viziju. Sad neke delove ne, mogu da otkrivam sada, nije ni vremeni mjesto u ovom trenutku za koje ti inače znaš. Sad se tu sada izrašavalo, desilo se to da se tu napravi neki plan. Ja sam rekao Aleksandre, rekao ljubavi, ne želim ovo sam da radim. Hoće pronađem investitore, poslovne partnere koji već znaju ko sam ja i znaju čime se bavim. I sad da ne pričam kako to je bilo, uglavnom ja sam to našao, mi smo počeli u, u petom mjesecu ove godine zvanično, u, še, u, sedmom smo počeli da snimamo i za faktički četiri mjeseca, pet, da kažeš, mi smo od ideje do realizacije došli vrlo brzo. Naša platforma ne um zapravo je skraćnica neograničeni um. Mi istražujemo limite ljudskog potencijala koji zapravo ne postoje. I moja ideja je da pomognemo ljudima da prevaziđu specifičan izazov. Da li je to s uverenjima, da li je sa emocijama ili emocionalnim e, kategorijama poput traume, anksioznosti, depresije, da li imaju manjka fokusa, motivacije, da li im potrebna neka inspirativna priča, da li znaju kako da naprede odnose, da naprede prodaju, marketing, šta god da je u pitanju, ja tražim odgovore. Nalazim ljude koji su eksperti u nekim oblastima, koji stvarno žive ono što propovedaju i dovodim ih na platformu dizajn naše, svi, imamo, svi priliku da vidiš kakav je dizajn. E, pa same Platforme. aplikacije da. ili weba? Da. Aplikacije ne. Nisi, ok, po, pokazat ću ti nakon Zapravo ovoga. vidio sam prije nego što je zapravo bilo finalno, to sam To je van serije, znači, a toliko je brutalno, ja se zahvaljujem još jednom ovako javnom momcom koji su radili aplikaciju, svo trojici koji su radili aplikaciju i dizajn i sve to u pozadini što treba da bi to funkcionisalo, koje je bukvalno je nivo Netflixa i Spotify u jednom. Mislim, stvarno je brutalno, ta aplikacija će biti, ja sam rekao sljedeće godine, samo neka budu krenuti da niču drugi aplikacije, naravno uvijek se dobro kopira, što je ok i treba. Ali hoću da kažem, to je naše, a zaista svetski. Ja sam preponosan na taj projekat kako je zaživio i ne bi bilo moguće i ne bi bilo fair da ne spomenem pre svega naravno koji uvijek moju suprugu koja ima najveća podrška, zatim moje prijatelje, ali pre svega divne edukatore koji su u moju viziju da smo sad u trenutku dok ja snimam podcast snimili sa 35 37 edukatora, nismo sve stali na platformu, treba sve to izmontirati, editovati, znaš koji je to proces, jer mi želimo da te edukacije oživimo, da im damo vizuala, tekstova, muzike, da bude to jedna dinamična vožnja, a ne samo da slušaš, ne znam, srđana, jedna kada drugi kadar i to je to. Ne, nego jedna dinamična vožnja, da sam ja dao veliki broj znanja, ogromnu količinu znanja, bukvalno jedan pet godina univerziteta jednog sam stavio u neurobiologiju, oslobađanje anksioznosti, depresije, trauma, konstruisanje emocija, moć promišljene namere, biologija formiranja uverenja, osnove disanja, optimizacija fokusa, motiv, nema čega nisam, pa drugi edukatori, to je, naš, nema koje teme nismo pokrili. Čak i da u ovom trenutku nemam odgovor na neko pitanje koje ti tražiš, Prati idem da ga nađem. Mi idemo, putujemo po Srbiji, Hrvatsku, pa ćemo ići sad u Crnu Goru, pa u Bosnu, Makedoniju, tražimo učitelje, edukatore koji daju odgovor na pitanje koje je samo potrebna. I to je ono što mi radimo. Želimo da razvijemo svijest na našim prostorima, da stvarno Balkan bude bolje mjesto za život. Nema šanse da neko kaže da ovdje ne može da se uspe. Mislim, imamo dokaza, previše. Znači, samo je potrebno malo izaći iz okvira limitiranog načina razmišljanja. I ako to uspijemo, ja se nadam da će naša platforma uspjeti. Mi smo je dali za tako smiješnu cenu da je to nevjerojatno, jer to je bila naša želja. Ja se neću zaustaviti dokle god ta platforma ne bude na svakom telefonu, svakom računaru, svakom TV ekranu. Dokle god ja vidim sliku tih hiljada milijon ljudi na toj platformi mjesečno, to je sve što je bitno. Jer znaš i sam da ostvarivanje naših snova, ciljeva, namjera zavisi od samo jedne stvari, a to je od naše sposobnosti da zadržimo fokus dovoljno dugo ka tim ciljevima. Znači, ne bi, bit će tu izazova, prepreka, poteškoća, sve je to ok, drži fokus. Padaš, digni se, drži fokus, nastavi dalje. Ne znaš kako, pojavit će se neko, stvorit će se neka informacija, neko će ti pomoći, otvorit će se neka vrata, zadrži fokus. Kako, kako da idem i kada, i kada je dobro, Znači sve ide kako treba, ne zaboravi na fokus. Drži fokus. Dokle god držiš fokus, ne ćeš stvariti. Kada, to niko od nas ne zna. Ali drži fokus. To bi odgovor na ono jednom <laughs> malo proširen. Zapravo ne. Zapravo ima tu podpitanje i okay. ostalo. Ideja je nastala, krenula u realizaciju. Napravio se prvi koncept, prvi plan. Snimili ste određeni broj edukacija što ljudi u ovom trenutku sada mogu vidjeti na toj platformi? Pa već sam rekao, što tiče neurobiologije, znači tu imamo nekih 20 edukacija. Uh, one koje sam spomenuo, pa recimo imamo ideja na mozak. Uh, mehanizam zahvalnosti i vizualizacije, kako da se efektivno prakse primenjuju. Radili smo kreiranje navika, brutalna edukacija plus radionica koja radi na najvećih eksperata koje ja znam u kreiranju navika. Um, imamo optimizacija fokusa, jedna specifična dobra edukacija koja će vjerojatno u trenutku kada epizoda izađe ugledati biti na platformi zove se buđenje duhovnog mozga. Nauka duhovnosti, fascinantna nauka, možda nekad u buću da, ću da, da da vidiš. od drugih edukatora nema čega nema. Znači, bukvalno od toga kako razviti bolje odnose, kako efektivno komunicirati, kako baratati novcem. Novac i duhovnost, na primjer. Neke stare mudrosti, recimo, istočnih tradicija. Imamo veštine marketinga prodaje. Nalaze se edukacije, koraci za promjenu života, koraci ka transformaciji. Mnogi su radili neke svoje priče, kako su oni promijenili svoje neke, da kažem, živote na kroz te neke stvari. Imamo, zapravo imamo brdo emisija da imaš po 7-8 edukatora, da imamo recimo neku uvod, razda, zaključak, temu, zove se recimo tema put ka promjeni i svako njih da iz svog ugla šta je promjena, kako se kreće ka njoj. Pa da imamo radikalnu promjenu recimo segment, pa imamo inkrementalnu promjenu. Znači radikalni koraci, inkrementalni koraci i svi daju. Znaš ako moćan koncept, pa smo pričali recimo put heroja, pa smo pričali kreiranju iz kvantnog polja, kvantna fizika, fascinantna grana nauke. Pa imamo brdo tih stvari gdje imamo tih i duhovnih emisija, edukacije, kažem, imamo i podcaste, sa svakim kad radio podcast, to su inspirativne priče, to nema ulaza oko neke dublje teme, to je baš onako životna priča i mi to dajemo, kažem sad u ovom truku dok ti ja pričam ima oko 20 edukacija iz neurobiologije, 25 drugih edukatora, 25 emisija, 20 podcasta, preko 100 sati materijala. Već sada, a svaki mjesec samo dodajemo nove edukacije, nove emisije, nove um, uh, uh, neurobiologije, s tim da mi sada gledamo kako da tu produkciju iđemo na neki sljedeći nivo, imamo neke svoje planove, planiramo neke premium planove također, ali u suštini to je to za sada. To je baš što je, mislim, treba samo preslušati. Ono. Znaš, nije to malo, nije malo sto sati, vjerujem mi. Da, potrebno je zapravo vrijeme odvojiti i ljudi onako će to postepeno konzumirati i gledati i pratiti i sve što novo bude dolazilo. Samo jedna stvar, nešto smo uradili, ne znam da sam ti ovo rekao, mi smo podelili sve edukacije na segmente do 15 minuta. Upravo iz tog razloga da ako ti slušaš recimo neurobiologiju sa meditacije na moza koja traje 2,5 sata, neće odvojiti 2,5 sata, ali 15 minuta dnevno svako ima. I sad dobra fora je, što sam rekao u kombinaciji Netflixa i Spotify-a, možda gledaš na telefon računar gdje god, a možeš i da slušaš. To je naš sam ponosan i hvala momcima još jednom, brutalan posao su odradili. Znači dok voziš, dok pereš sudove, lupiću, pereš veš, peglaš, radiš nešto, treniraš, podcast, podcast kao podcast formu slušaš. 15 minuta na svaku može dodvoji. I zato smo to insistirali sa svim edukatorima da segmenti budu, ako edukacija se traje sat vremena, 4 segmenta po 15 minuta ili čak i 10 po 6 minuta, mislim, ima tu različitih varijanti. Tako da, ovisno i i o temi i o sadržaju koji se prezentira. Što se dogodilo Pri par dana. Misliš na konferenciju? Konferencija je bila samo kulminacija svega toga. to je bila neka, neki događaj koji sam ja poželeo da bude zvanična, zvanično otvaranje kompanije. Da sam odlučio da dovedem neke prijatelje koji stvarno su bili tu, možda čak i od početka i koji su podržali mene i moj rad i sa kojima stvarima sjajnu saradnju i koje generalno volim da vidim tu, da, da napravimo jedan događaj da ćemo ljudima damo neku vrednost. To nije bila neka vrednost, to je bila ogromna. Mi smo imali 16 edukatora. 6 edukatora koji su imali samostalne panele i dva panela edukatora po pet njih da smo radili pitanja i odgovore. To je tako dobar koncept, to je tako bila sjajna atmosfera. Mislim, sala je ljudi, ono, cijel taj događaj je meni pokazao zapravo da ja mogu i da tek dobre stvari me očekuju i da jednostavno sam shvatio da zapravo zanimljiva stvar što sam se mjesec dana pre konferencije setio, prisetio ja imam na papiru zapisano pre 7 godina, 6, da ću jednog dana imati svoju konferenciju u Beogradu, duše tada sam zamišljao tada ću budem sa pokojnim main dajerom, ne znam, doveću Deepak Chopru, T.D. Jakesa, Les Browna, ali sada sam radio isto to samo sa ljudima odavde. Kada vidim šta sam ja zapravo, odakle, od kada to kreće, nije ni čudo što se desilo, ali generalno taj proces je bio volio bi da sam malo više uživao u procesu, jer odjednom bilo je previše, dobio rođenje sina, otvaranje kompanije, konferencija, odjednom ja sad imam četiri sektora o kojima vodim računa, mnogi neke stvari koje nisam znao kako se nosim sa njima, prvi put sve to radim, ali što sam ponosan, to smo dobili sjajan feedback, jeste jedno, ja, ja sam bio na konferencija, u Kanadi pogotovo. Ovo jedna konferencija koju sam bio, ne samo što sam organizator, da je bila u minut sve kako je rečeno. Znači, timer si imao, nisi mogao prekoračiš, bukvalno voditelj imao pravo da leti da te preseče, kaže čao. Znači, to je bio dogovor. Svi su ispoštovali, edukatori, hvalim do neba, publika koja je bila interaktivna za vrijeme. Mislim, stvarno fascinantno. Meni će trebati nekoliko dana da je ovo šta sam ja zapravo sad tu uradio. Jer ako smo mi pokrenuli tu salu koja je bilo 250, ne znam, 300 ljudi, ako ta osoba ode u svoj kraj, evo u svoju zgradu, svoj kraj, svoj grad, svoj okrug, svoja država, mi ne znamo šta može da se uradi, koji će se sad talas pokrenuti. To ćemo tek vidjeti rezultat toga. I bilo je isto tako i online, je tako? Da, bilo je i online za one nisu možda mogli da isprate, ali većina ljudi je zapravo tela dođe, mislim, došli ljudi iz Njemačke, iz Slovenije, iz Austrije, Makedonije, to se kaže mislim sam iz Mađarske, Bosne. Mislim, fascinantno. Ono, kad ti neko priđe, ja a šta da ti kažemo si jedno veliko hvala na povjerenju. Mislim, ne znam, to je stvarno jedni momenti da ti ponekad ostaneš bez reći. Kako si se osjećao u trenutku kada si bio prozvan na pozornicu, kada je bio prvi tvoj ulazak zapravo na samu pozornicu? Generalno, e, pozornica je moja druga kuća. Ja je mnogo volim. Ja volim... A da li se ovaj puta razlikovalo od svih ostalih pozornica? Jer ovaj puta <clears throat> pozornica je nekako bila tvoja kreacija zapravo? Do sada si bio pretpostavljam na pozornicama koji su kao, gosti dolazio i nisi razmišljao o sto drugih stvari. Kakav ti osjećaj bio sad kad si stao na pozornicu? Isti je bio kao ranije. Zato što uvijek sam gledao da pozornici bude ono ko, jesam u tom trenutku. Imao sam svoju standardnu pripremu, slušalice se noise cancelling na ušima, da sam voditelj rekao čim budeš tamo izlaziš, sam uvijek da mogu da, jer sam ušao neku svoju zonu. S tim što ovog puta sam dobio ekstra motivaciju, bio sam baš onako emocionalno ovaj, pod nabojem jer sam pre izlaska samo pogledao snimak svog sina. I supruga mi je to jutro ovaj, poslala e, snimak gdje on leži i napisala tekst Daddy Happy Opening of New Company i onako sav naš lepo obučen i ona priča tekst i to mi je baš onako bilo srce udarilo u tom trenutku. to je ona objavila na... Nije video, ali fotografije objavila da, Da, jeste. Ali mi je postala snimak toga. I onda sam samo ono gledao i rekao, joj, nemoj sada plaćam, moj te izađem na scenu. I, I, bilo je onako baš jedno dodatan broj da sam sebi rekao, nadam se da si sin jednog dana ponosan će biti na mene, da će me jednog dana možda deliti zajedno stage. Kad sam izašao, stvarno je bilo sve prirodno. Znaš, volim se, igrao sam prevelikim brojem ljudi, da sam igrao folklor s mi već ne znam koji događaj da pričam pred, pred većim auditorijom i sasvim je to nešto prirodno, ja jako puno volim tu scenu. malo mi drugačije osjećaj bio kad sam prezadao ovu kompaniju. To mi je bilo onako jer sam znao da tu sam baš ušao u zonu fokusa na 10 minuta preizlaska. Smo imali panele pa sam ja nastavio. Nakon toga ja sam onda stvarno pre toga ušao u jednu zonu fokusa da sam samo ono, bukvalno rekao šta mi je namjera, bez toga nisam započeo ništa. Bukvalno sam pred sam čin, znači namjera, prošao sam neke slike i rekao pa bože, moraš malo pomoći sada, znači mora, ako ja zaprem negdje, ti moraš uskočiti. Ali nije, stvarno je ispalo super, ali generalno osjećaj nakon konferencije je bio zahvalnost i ponos. Pogotovo kažem kada sam sjetio odakle sam došao, gdje sam sada i kako je cijel taj životni put tekao. Stvarno sve se isplatilo. Znaš, potom mnogi neke stvari u Kanadi koje se desile kada sam se pitao, jebo, da će se ovo ikada isplatiti, znaš. Ali evo, sada propustim da jeste. Koji ti bio najteži trenutak u tom cijelom procesu? Najteži trenutak mi je bio iskreno uh, zadnjih sedam dana, jer desilo se odlaganja sa te malo, uh, prvo nije kritika, ljudi ovo znaju naravno, ali imali smo te nekih izazova u vidu da produkcija kasni aplikacija, ima nekih izazova koje treba se regulišu, koje nisu ni ljudi znali. Da, mislim, to je sve bilo, odjednom se nastaje. Organizacija ljudi, generalno, da kažem, sa edukatorom, da svakom dovoliš neke možda zahtjevice koje su imali, pa organizacija oko cijelo toga. Previše sam stvari uzeo na sebe, koje sam stvarno mogao da delegiram, nisam dobro iskomunicirao. A s druge strane, mnoge stvari su bile na meni, ali prvi put sam se susreo sa njima da sam se trudio da držim jedno, znači stvarno sam strpljiv, imao sam razumijevanja sve dok recimo dva dana pre konferenciju, da smo mi danima, da sam ja specifično proveo dane i dane, znači ono, od 8-9 ujutru do 11-12 u noć, da ubacimo sve na sajt. I četvrtak veče odjednom u 10 uveče samo nestade sve. Znači u četvrtak uveče nestade, nema u bazi, nema ničeg, nema, nema, nema, nema, nema, nema podataka, nema epizoda nema ništa. Če znači, ja sam uložio to 60 sati u prethodnih 5 dana, fazon, nema. Ja sam momcima kažem, nema što se desilo? Joj, brate, nivo anksioznosti, kako crno konstruisanje emocija, kakve, kakvo znanje, kakvi bakrači. To mi je bilo ono, e, tu je već bilo zajedno, to mi je već bilo ono, e, jebem mu sunce, ne sad, Bog te i dva i po sata čekaš, tek u 15 do 1 fazon i kažu uspjeli smo da povratimo, ja rekao bote život. Verovatno bismo mi to stigli, ja bi to angažovano 10 ljudi da sutra ceo dan to prži cepa uradi, ali ja bi bio pod napetošću nenormalnom i to mi je bilo baš zajebano. Baš ono, rekao, au čoveče. I mnoge stvari sam trebao podijelim sa prijateljima, sa svojim barem pre svega partnerima, nisam, jer, jer jedni su držali, imali su svoj department, svoje obaveze. Drugi imali nešto drugo, treći, treće. Ja nisam teo da njih opterećujem sa nekim stvarima koje nema potrebe, jer ja sam tu. A, I tom procesu sam gledao, rekao, ajde, ako mi je već Bog dao da ova vizija dođe na manifestaciju, onda vjerojatno imam kapacitet da podnesem izazove poteškoće koje dolaze uz to. I to mi je bilo rako baš najteže. Taj trenutak, to mi je bilo ono stvarno, jer petak sam se već bio i opustio malo i pripremio mentalno i sam, sam taj događaj sve, na kraju kombinacija, kada pogledam malo nazad, da sam znao bolje, radio bi bolje, ali volio bi samo malo možda više uživao u tom procesu. Ja sam tek zadnjih sedam dana zapravo svestio neke stvari koje sam možda mogao i par sedmica ranije. Ali naravno, prvi put u životu, pa ajde, sljedeći put će biti bolje. Kad će biti sljedeći put? Ne znam. Mislim, prilike znam, ali ne mogu šta kažem sada, jer hoću da prvo vidim šta i kako, znam i koncept ideji sa kim, samo da malo ovo prođe, pa ćemo vidjeti. Koji su vam sad direktni planovi? <clears throat> Za platformu? Za cijelu, cijelu priču oko toga. Sad za cijelu priču, generalno nama je e, i dalje u fokusu da nastavimo snimanje edukacija. Već smo snimili odmah nakon konferencije, jučer preko smo snimali, znači ono, bukvalno, znači nastavimo snimamo dalje, pravimo različite emisije, brdo tu, mislim, kad imate bih rekao koliko imam spremljeni skripti Če znači, imam još samo svojih edukacija iz neurobiologije, jedno 30-40 da snimim. Pokazao si mi to jedno prilikom prije se. davno, tako da, mogu šta je nastalo Znači nema čega nema, naš recimo tipa da obradiš sve ove ne znam, za banci, sad su sve postale, sad svako tripod ima ADHD, biplarni poremećaj, sve te neke stvari koje, ali neću ulaziti to, mislim ima mnogi edukacija na, te, na te teme, prirodni izvor energija, mislim nema čega nema. Zatim radimo s edukacijama drugih edukatora, one teme koje nismo obradili. Ima milion tema. Pa da radimo neke zajedničke projekte. Mislim, ima tu svašta nešto. I generalno, kažem ti, u suštini negdje u bliskoj budućnosti namjera da kupimo još bolju opremu i da radimo možda neke ozbiljne, ozbiljne dokumentarne emisije. Jedno onako baš, stvarno ne ono kao studijsko snimanje, kao što sada radimo, već snimanje kada je to film. Ne bih rekao filmove, ali što da ne i tako neke stvari. To je neka namjera za sada. Imamo još mnogo projekata o kojima ne bih javno da pričam jer to ipak sada se radi, ali ću ti reći da već znamo 10 koraka naprijed. Narednih 20 godina u kojim pravcima ćemo sve ići. Znači, bukvalno znamo više pravaca. Platforma je samo prvi deo jedne puzle, malo veće. Moja glavna namjera je da ta platforma bude osnovni izvor edukacije i obrazovanja ljudima na Balkanu. Zašto? Jer znam šta će tu da bude i znam što ljudi daju. Sada mi možemo imati preference, da li nekoga volimo ili ne volimo, da li nekoga slušamo ili ne želimo slušamo, to je druga stvar. Ali uvijek će se naći nešto za nekoga. To jest nebitno da li smo tek na početku životnog puta, ili smo sredini, ili smo edukatori. Ako ste edukatori iz psihologije, psihoterapije, iz bilo kog modaliteta holi, holističkog pristupa, ne znam, coachinga, vi imate neurobiologiju da treba da se usavršavate. To nije ono što sam ja sad ne znam nešto, već sam donio znanja koje sam ja dobio od drugih sjajnih naučnika, pogotovo s univerziteta iz Toronta i tako dalje, mislim, iz Kanade dolazi, mi svo znanje, oni mogu se savršavaju. I kome mene dolaze obično ljudi koji su iz tim oblastima da bi savršili svoje znanje. Da kada jednom kažem ja tebi, kao sam ti rekao ranije, ako pišeš namere, ima mehanizam šta će se desiti. Znači ovo je mehanizam, ove se regije možda aktiviraju, ovo je neki rezultat koji se može očekivati. Kad znaš mehanizam, razumeš protokol. Kada razumeš protokol, veća je šansa ćeš istrajati u tome. Jer ako ti samo kažeš, ma to ide pišti, ti namet, pa ti ćeš možda i krenuti da pišeš jer ti je srđan rekao pa mu veruješ. Ali neko drugi će stati jer ne znaš zašto radiš na prvom mjestu. Zato kažem da platform može da dobro dođe svima, ljudima koji žele da, da rade na sebi, da se obrazuju i da uče neke stvari gdje negdje drugdje neće naučiti, pogotovo iz neurobiologije koje jeste malo kompleksno, ali sam se potrudio da nauku približim svakoj osobi na jednostavan način da može da razume. Tako da to su neke, da kažemo, planovi za buduće, blisku budućnost. Ti si jednom prilikom pričao o tome što se sve izdešavalo s tobom kada si ostao bez svog Instagrama. I zapravo u razgovoru si spomenuo to da ti se dogodila jedna prekretnica. Da li je to bila nakon toga kriza nekakvog tvog identiteta? Da li si se osjećao da si se promijenio ili da si nešto zaista izgubio u smislu u svom nastupu, ali ne pričamo o javnom djelovanju u životu, u smislu na Instagramu, na tebe kao neuroistraživača, nego tebe kao osobe, kao uh, supruga, kao e, sad, dobro tad nisi bio još otac, ali tako, ali ono, u tom nekom bliskom okruženju, da li misliš da si izgubio nešto s time? U bliskom okruženju nisam. Mislim, li su ljudi na mene gledali kao ono ko sam bio tada. Jedna, jedna od stvari koja je i najveći kompliment u online svijetu jeste kad ljudi upoznaju uživo da shvate si isti kao i tamo. Što znači da zaista si autentičan sve vrijeme bio. I jesam. I, i, i stvarno sam ponosan tako neke stvari. I recimo čak sam na Bini na konferenciji rekao u fazu, ne znam, nešto sam rekao neku psovku i oni svi se smiju, rekao sad mislite, neće biti isti ovdje kod Instagrama. <laughs> Mislim, ne, nema razlike, razumiješ. Ali da, bila je jedna velika kriza identiteta. Ono što sam ja osjećao tada jeste da kada je moj glas oduzet ja sam toliko godina želeo, to, to taj mali srđan je želeo da se njegov glas čuje, da ja budem vredan ovome. Vrlo verovatno da još uvijek u tom trenutku nisam validirao dovoljno sebe. Tražio sam eksternu validaciju od drugih ljudi što sam i dobijao na kraju krajeva, da ja vredim, da sam ja nešto posmijem, ja sam možda mislio da, da, da, da to nije tačno, u fazonu da ja, ne, ne, ne, ja znam da vredim očigledno da je to iskušenje pokazalo ipak drugačiju realnost. Tek nakon toga sam ja počeo da, ok, ako sada budem gradio iz početka Instagram, pričam specifično online ime, gradit ću ga drugačije. I opet tu dolazi do izražaja zajednica i edukatori koji su sada bili recimo na stage-ima, dosta njih koji nisu bili na stage bit će neki drugi put, su tada uskočili u pomoć da pomognu da se za mene ponovo čuje, da se ja vratim na te neke noge ja sam faktički cijele godine bio, ako, ako malo bolje obratiš pažnju, nisam uopće bio toliko aktivan. Ja sam tamo delao, to nije bilo nikako promišljene namjere, to je samo bilo to čisto radi reda. Tek sam počeo zadnjih mjesec dana da ponovo budem ono sam bio ranije. Jer sam se i ja tražio da vidim, ok, šta sam to sve uradio da me dovelo do nekog stadijuma, da slučajno se ne bi ponovo to desilo. Jer stvarno ovaj, sam shvatio da nije vredno mnogi neki stvari, znaš i taj glas koji se nije čuo, trebalo mi je naš, mislim u suštini šta se desilo? Dosta je tu bilo priča sa svojim suprugom, sa svojim prijateljima, koji su meni govorili, srđane ti dalje vrediš. Dok ja to nije, prošlo je par mjeseci dok ja to nisam stvarno osvestio pa prihvatio ponovo, tek kad sam to radio, onda je došla ova ideja o platformi. Znači, bio neki proces i pa četiri mjeseca. Nisam bio u depresivnom stanju, ali sam bio stvarno u nekom neprijatnom osjećanju non stop. Znaš, ono, dete mi dolazi čoveče, sve nestalo, no, novac, ne, mislim, prihodi dolaze, ali odjednom to počeo se gubi, svašta nešto. Bilo, na, nije bilo, bilo je frustrirajuće, ali opet naglašavam da i u svoj toj frustraciji stvarno sam imao taj unutrašnji osjećaj vere da će nešto bolje desiti. Jer je to jednostavno već, sada pričamo o iskustvu, par godina sam ja imao na licu mesta neke stvarno fascinantne stvari koje se desile koje su mi pokazale da nisi sam na ovom putu, ima ta neka veća sila, kako ko zove, bitno, ali uglavnom stvarno uvijek se nešto bolje krije ako otvoriš um za to. Moj zadatak je bio, i ja sam to radio tačno neko vrijeme, e, da ja samo sebe primirim. Znaš, ono, ko, ko more? Znaš, kad naiđe oluja, talasi su veliki, ti ne vidiš ništa. Mora da umirimo to more, da oluja prođe, e onda će se jasnoća pojaviti to sam i uradio. Onda se desila ta ideja i sad kao neko ko propoveda preduzimanje akcije na svaku ideju, ne na svaku treću, šestu, desetu, na svaku ideju, ja sam to uradio. I tako je onda počelo, ja sam samo nastavio i držao sam fokus, evo fokus se već drži, ajde kažem sada već 8-9 mjeseci, to je nešto što me, što me vuče, to je to neko uzbuđenje, to je ta želja koja me nije napustila čak i nakon svega toga, a to je da ne kreiram nešto fenomenalno na našim prostorima. Da li to vidu platformu, vidu neke druge stvari, vidjet ćemo šta će još izroditi, ali to je ta neka želja da ipak je moguće napraviti ovdje nešto mnogo više, bez obzira na, na padove. I ono što sam znao tada i rekao sam čak i moji suprozi, bit će dobra priča jednog dana. Znaš. je to malo bilo ovako, dobro, neka se dobro se desilo, bude dobra priča. Kako, kako je to tvoja supruga prihvatila u trenutku kada vam pa je stiglo dijete zapravo. Kako ona to prihvatila da si ti zagrizao na toliko velik korak da zna da ćeš biti odsutan, da nećeš biti us dostupan u svakom trenutku, da ćeš imati druge stvari koje želiš ispuniti, koje na kraju krajeva možda ti od sebe očekuješ ili želiš za sebe, a da ne ispadne da si možda sebičan u trenutku kada je njoj možda bilo potrebno blisko s tobom. Prvo, ona je isto znala u što se upuštamo Znači, ništa bez njene saglasnosti nisam htio da krenem jer sam znao šta nas čeka. Jer ako ljubav je onda, <laughs> ovo ćemo imati dve bebe. <laughs> jedna je beba beba, druga je kompanija. I ona je stvarno, znači kad sam ja njoj prezentovao, rekao, znači mi sedimo bukvalno kauču, pijemo kafe, a kažem, ajde sedni, udahni duboko, da malo popričamo. Ona je odmah isto rekla, let's do it zato što je znala moju viziju. Uvijek je vjerovala u mene. Ja bih volio da kažem da sam ja uvijek vjerovao u nju. To nije bio slučaj barem prve dve godine naše zajedničkog života. I šta više sam i često i sabotirao, a da nisam bio ni svestan, te kasnije sam osvijestio neke stvari dok ja od prvog dana naše veze, našeg sada braka već, ali pričam od veze, nisam čuo ništa drugo osim ti to možeš, ja vjerujem u tebe. Nikad, nikad, kunem se nijedno, nijedno Kamo sreća sam ja takav bio. Nisam bio takav. Sad je druga priča. Ali to ne, preko svega toga, da kažem, izdržala sa neke strane. Ali ovo me nijednom trenutku nije dolazilo u obzir. Jes mi možda poslala poruku fazonu, volila bi da si sad ovih dana tu, kad sam bio odsutan par puta po nekoliko dana, ali je razumela i opet to prihvatila stoički. Dobra stvar je što njena majka je došla iz Kanade, bila pa njena sestra, pa imamo tu raznih prijatelja, pa možda moja majka par dana, pa je to malo pomoglo ali vjeruj mi, ja ne znam da li teže njoj, čak i meni, ono, jedva čekam dođem vidim svog sina, čeva znači, ja danas čim ode, ja jedva čekam, ono, dođem u pula da, da ga uhvatim, razumiješ? A ne, ti sad tu moraš sjediti sa mnom na putu. <laughs> Aj, dobro, ovo je, super, ovo je baš ono, ovaj, za pauzice dobro došlo, mislim, moram svako napraviti neku pauzu, ali stvarno, velik, skidam kapu takvoj osobi, ja volo svako ima takvu osobu kraj sebe, i ja volim da kažem, i činjenica da bez Aleksandre nema ni srđana. Nema. Nema. Znači kad ti samo čuješ, ja vjerujem u tebe, šta drugo može se desi? Da li ti imaš osjećaj da moraš nadoknaditi nešto nakon svega toga? Prema njoj, prema djetetu? Ne. ne. Ne. Zato što prije svega nisam toliko odsutan. Ja sam vrlo jasan u namjeri bio. Pre tri godine, kada sam ja, uh, kad smo mi putovali svetom, rekao sam vrlo jasno i koncizno. Namjera mi je da radim bilo gde od kuće, da li bilo da u svetu od kuće, znači radim odakle ja hoću. namjeram da radim sa inspirativnim, cool i sjajnim ljudima koji žele nešto više od života. I vrlo bitna stvar, namjera mi je da radim maksimalno 15 dana u mjesecu, ne više od 4,5 sata dnevno. I da zarađujem određenu svotu novca. To sam uspio jer sam odmah startu shvatio da ne želim tradujem vreme za novac. Sam je počeo jedan jedan jedan kao većina ljudi. Sam ne bi to koliko su mene plaćali, ja sam traduo vreme za novac. Znači opet moram danas radim 6 sati, ja bi zaradio ne znam koliko novca, nije ni bitno. ali količina energije koju sam ja trošio, ja sam odmah shvatio u startu da to ne želim tako. Rekao, moram da napravim sistem koji će mi donosi novac, a da ne moram toliko da radim. Ja sam započeo podcast, znači kada su svi radili besplatne podcaste, ja sam počeo premium plaćeni podcast kada svi radili besplatno blogove, ja sam pokrenuo premium blog program. Znači imaš premium blog i premium podcast programe koji se plaćaju. Blog program je košta 7 eura mjesečno, blog, podcast 25 eura mjesečno. Da ja u trenutku, recimo, pre pada Instagrama i nakon toga neko vremena imam 250 ljudi na Patreonu. Da ljudi jedva čeka da neko dobije, ne, nešto sam ja poseban, nego što jednostavno sam uspio da napravim stvarno sjajan koncept sjajan biznis model da ljudi uhvate na membership plan. Kad smo svi govorili nema to šanse pije vodu. Mislim da sam ja slušao bilo koga. Druže, znači ja sam rekao i tako je i bilo. Ja ne radim više Znači, ovo odem na sedam dana na snimanja, ja nemam nakon toga obavez, imam neke sitne stvari, promovacija instagram YouTube, TikTok, te stvari, gostovanja, to računam kao posao. Moj efektivan rad nije više od 10-15 dana u mjesecu, kažete po nekoliko sati dnevno. I to je i vrlo jasno koncizno. Ljudi kada postavi cilje, ljudi zaborave. Pazi ovo. Pre nekoliko godina u Kanadi. Ja rekao, rekao, bože, pa mi više para čoveč, daj neki bolji posao, daj nešto da ima drugačije. Ja sam to rekao, želim više novca, bolju poziciju. Ja dobijem to čoveč. Gazda meni dao ključeve njegove kompanije. Odjednom ja vodim firmu, više para imam. Ali nisam znao što dolazi uz to. To automatski znači sa 7 sati dnevno rada staći na 10, 11, 12, ponekad 14, 16. Vikend možda nekad rad, skoro uvijek svake subote. Dostupan na telefonu, stres koji dolazi u sto. Znači, jel si tražio što si teo? Jes. Jesi dobio što si teo? Jesam. Ali nisam znao što dolazi u to. E, to me iskustvo naučilo da budem promišljen jasno namjer. Tako i sa platformom. Ja sam rekao, znači ja ću da radim ovo što želim, taj producentski deo koji obožavam, ali ne više od 15 dana u mjesecu, nema šanse. Kažu, pa moj, naravno mogu zaraditi i daleko više nego što sada zarađujem, jer to mi je namera. To što neko drugi ne vidi kako to može da ostvari, mene ne zanima. Ja sam uspio da stvorim biznis model koji će mi ovo omogućiti. Jer meni nema ništa važnije nego provesti vrijeme sa mojim sinom i mojom suprugom. Prvo sa mojom suprugom, sin je sada došao tu. Ali moja supruga je ipak tu najvažnija. Sin tek nakon toga dolazi. Bez obzira što ljudi mislili. Jer ako moje supruzi nije dobro, jer meni neće ni njemu biti dobro. Ona je glavna, prvo sam ja glavni za sebe, da ja sebe stavim neko optimalno stanje, onda ona, on dolazi tada. Njegove potrebe su uvijek tu naravno budu zadovoljene, ali takva je stvar. Tako da imajte kako razumijem. Ono sada znam, sam ja tu non stop tu. I kada sam tu, mato, ja sam stvarno tu. Nema telefona, nema distrakcija, nema ničega. On dobija 100% kapaciteta moje prostorne pažnje u mozgu. 100%. Ja sam tu, želim da vidim svaki trenutak, želim da osvijestim svaki trenutak, želim da zapamti svaki trenutak. Jer kada sam ja odrastao, ja nisam imao da budu tu uz mene zbog nekih životnih okolnosti, što je ipak dobra stvar, Ja sam naučio mnogih nekih stvari u životu šta ja želim, odnosno ono što nisam dobio, da moje djece sutra ne prolaze kroz neke druge stvari koje ne mora. Tako da moja supruga stvarno ima um, razumevanje jer zna veću viziju svega ovoga. Na kraju krajeva, sine, ova kompanija ostaje tebi druže, <laughs> znači sutra, nema se zjebavamo, znači moraš malo držati, brate. <laughs> I se razmišlja o tome kako ćeš Neću reći kako, kako ćeš mu predati to, ali kako ćeš ga usmjeravati ka tome što si ti stvorio. Naravno da ga nećeš forsirati ništa slično, ono, ako on naravno ne želi, ali sam siguran da nećeš dopustiti da on ne osjeti osjećaj koji ti osjećaš i uzbuđenje koje ti osjećaš oko tako nekih stvari poput uh, same te platforme. Smijem se pre možda mjesec, mjesec i po dana ležimo mi i kaže Aleksandar nešto, baby, oh my god, you, and mom and dad are gonna be rich. Kao, bit ćemo bogati. Ja reko, ljubavi, mi smo bogati. On nema reko ništa. <laughs> Ne, ne, ne. Ako, kad smo bogati, rekao, mi smo bogati. Njemu ne ostaje, on nije bogat, on tek treba doći do bogatstva. Moja ideja i namjera jeste naša da njemu prenesimo znanje i vještine. Sad, kako će to tačno teći u budućnosti, ja zaista ne znam imam neku ideju, ali da ćemo njemu davati na tacnu tek tako, gotovo sam siguran da nećemo. Iz razloga što želimo da on sam shvati od malih nogu, mi ćemo pomoći naravno, naravno način da, da je on kreator svog života. Da on ima kapacitet i moć. Ja već sada njemu govorim mnoge moćne reči, svaki dan. Ja njemu pričam cele priče, ja ću njemu doći da nas pričati celu konferenciju. Bukvalno ja i on ćemo sedmo pričamo. Naša deca upijaju našu energiju. Naša deca upijaju naša ponašanja. Ja, mi se trudimo da kad god je on, možda mi mislimo da on nije svestan sada, on svakako podsvjesno upija sve što mi radimo oko njega. Mi pažljivo biramo reči, pažljivo biramo ponašanja, pažljivo biramo svašta nešto već sada, čak i kad drugi ljudi su tu, na koji način se ophodimo, jer želimo da njemu da on zadrži to božanstveno u sebi koje smo mi zaboravili, da bi on sutra shvatio od malih nog, jako će imati dosta izazova sa takvim načinom, će biti od udaraća od okoline žestoko, da on shvati da je zaista božansko biće koje je došlo na ovu planetu da kreira život po sobstvenom izboru. To što će imati neke svoje izazove prepreke, to je on će sa njima nositi kako bude znao ime, mi ćemo pomoći, a da ja radim neke stvari za njega, nema šanse. Znači, i to kompanija sutra, ako on, eto, nekog razloga ne bude bio podoban da je vodi, pa neće ni dobiti naravno. <laughs> Mislim, razumiješ, to su neke stvari koje sad pričam baš suviše daleko u budućnosti, ali moj način razmišljanja u ovom trenutku jeste da će on stvarno, ono, kažem, dobit će od nas sve ono što je potrebno, a posle ga pustiš. Ja barem verujem da je na zadatak da naučimo našu decu da budu što pre nezavisni. Da će to biti sa 6, 10, 16, 26 godina, nije bitno. Kada postanu nezavisni, sklonimo mu se s puta i pusti ga. Objasniš mu šta je dobro, šta je loše u nekim poticanim odlukama i mora budeš u miru sa time kako će odluku on doneti ili ona. I pustiš ga. Znam da će biti recimo veliki izazov za nas. 100% znam ali ćemo se potruditi da to ono dozvolimo da on razume, pa makar pogreš da glavom u zid, udara se glavom u zid, ustani i nastavi dalje. Ali to je ono, ja sad razmišljam nekako o svojim roditeljima kad si pričao, ali još sam nisam roditelj, ali, ali uvijek su roditelji nekako stavili to, gle, to ti je opcija to ti je opcija B. Ovo ti donosi to, to, to, s tim se, s tim se moraš suočiti, ovo ti donosi to, to, s tim se moraš suočiti. U redu. Što ćeš ti odabrati? Izvoli na tebi. Oni nisu rekli ovo je za tebe bolje, ovo je za tebe bolje. Ili radi ovo, nemoj ovo. Ili više ovoga, manje ovoga. Ne. Jednostavno su pustili. I kada bi ja odabrao dobru odluku, oni bi rekli super, što ćeš dalje, kako ćeš dalje, sad dalje slijedi ovo ili ono. Ako bi odabrao lošu odluku, oni su bili tu i nisu rekli kao govorili smo ti, jer nisu govorili, nisu, nego su bili tu kao podrška, ok, idemo dalje, ajmo sad krenuti od ovoga, šta si naučio iz ovoga da možeš prenijeti da ne napraviš pogrešku za dalje. I na taj način zapravo nekako imam osjećaj da, da sam najvrijednije lekciju u životu zapravo stekao kroz takav obrazac odnosa recimo njih prema meni. To je upravo ovo čemu smo sada rekli, ali ja bih volio da kažem da je meni tako bilo, meni nije bilo tako. Ja sam više od onoga uradi to i nemoj ovo. <laughs> Mislim, većina nas je tako, tako ti, meni je zaista drago, čujem da su roditelji takvi, veliki pozdrav za njih, jer stvarno su onda, očigledno su uh, iskrili jedno moćno stvorenje koje nam se su ponosni na ovo sve što radiš, jer zaista radiš fantastične stvari, ali generalno to je upravo ono kako bi trebalo. Objasniš pros and znači ovo je dobro, ovo nije i pusti joj donese izbor. I mora se pomiriti sa tim da će donositi i dobre izbore, a i lošije, ili malo, malo dobre izbore, neće kažem lošije, nema veze. Znači donosit će neke odluke koje nisu u skladu sa onima što mi želimo. Mislim, mi smo izazvali ogromno uverenja kod naših roditelja. Ko zna šta će nama naše, naša djeca izazvati sve. Mislim, mi mislimo da smo napredni, vjerojatno jesmo u ovom trenutku, kad 15 godina, pa da vidimo onda šta će biti. Znaš, tako da, ja, Aleksandar ja pričamo često, rekao, u čoveč, kakav će... Pitam se na koji način će on nama džigericu gristi, znaš, on kada kažu. <laughs> Ali ajde, vidjet ćemo, znaš, svako vreme nosi neko svoje breme, svak, svako, svaka generacija ima neke svoje izazove koje su račito od prethodnih generacija. Tako da vidjet ćemo kako će to izgledati. Mislim, baš onako, mogu reći, jedva čekam se neke strane. Da ću zapamtiti ovaj razgovor, pa ću reći. Koliko sad sin ima mjeseci? A još malo tri mjeseca. Što si naučio o sebi uz njega? Što je on tebe naučio? Možda bolje pitanje. Podsjetio me na prisutnost još više. Podsjetio me jer odjednom i ranije kad sam bio prisutan tu, vrlo često recimo sa suprugom, ona stvarno ume da mi kaže ako vidi da ja sam ja odsutan, ajde telefon telefonu stranu, posveti mi pažnju. I često, stvarno, pogotovo u zadnje vrijeme, zbog celokupnog projekta, ajde da kažemo od tog trenutka, od prošle godine kada je meni sve to eksplodiralo, znači pričam 2022. godina je stvarno bila poprilično moćna. I je nešto izrašavalo, ja sam izgubio malo dodje sa sadašnjim trenutkom, kako je on došao, odjednom ga daleko vidim, doživljavam drugačije. Jer ti stvarno želi za svaki sekund provede sa tim detetom. Ne zanima te notifikacije na telefonu, ne zanima te što se dešava u online svetu. ne zanima te da li te neko zove ili ne zove, šta ko kaže, ko... Ne, ti si u tom trenutku samo s njim. I ti ga držiš i on ti se smeje. Pa mu kažeš gu, a on kaže gu. I ti skočiš. Prije dan sam rekao gugule, a on ovako gugule. Ja, Aleksandra, ono u, u neverici. To su neki momenti koje ja ne želim da propuštam i mi ono i slikamo i snimamo. Pa ja mi, ajde sad mogu da kažem u stvari, mi snimamo recimo svakog dana, to sam kažem, ali on neće vidjeti još ovo, <laughs> tako ko zna kad će ovo vidjeti. <laughs> snimamo različite YouTube vide, koji ćemo jednog dana njemu pokloniti, dobit će pristup tom kanalu, ima svoj kanal gdje mi snimamo kako je oko mi snimam, rekao, isin šta ti mama radi, šta ti tata radi, pa ga zjebavamo, tako da neke zajebancije. I na njegov YouTube kanal koji će na dana dobiti pristup, da vidi ko su mama i tata bili u ovom trenutku, naš, ima neku memoriju. I naučio me definitivno, mada to sam već imao i pre njega, moram priznati. Nije, nije me on naučio tome, ali imao sam strpljenje i pre toga. A ovoga sam još više, ali mogu reći da jedna stvar definitivno jeste prisutnost. Koliko je bitna, da sam ja specifično izgubio dodir malo sa, sa sadašnjim trenutkom i on me naučio se vratim. Vrati se, tu sam ja. Vrati se, tu si ti. Vrati se, tu je Aleksandra. Vrati se, tu su drugi ljudi. I trudim se ono recimo sa Aleksom koji je bio ovdje kod tebe. Aleks ima jednu fantastičnu veštinu ili vrlinu, ja volim da kažem. A kad sedne sa njim, ti neš vidjeti telefon uopšte. Ne, on neće ni pogledati na sat. Jer je odlučio da 100% svoje prostorne pažnje usmeri tebi. I recimo sa njim kad sednem, ja, to je možda jedan osoba sa kojim sednem ja ostavim telefon u autu. Ja znam da ga i on nema, ne treba ni meni, mislim ono naš, ali generalno ovaj, to je jedna od onih stvari koje sada se, ću se truti još više da ono, budem samo Čak sam ti rekao malo pre, ok, daj mi samo dosta posljednje story i evo ti moja 100% prostorna pažnja. I kad je imaš, stvarno imaš. A u današnje vrijeme to je najveći dar koji možda damo drugim ljudima. Ja sam to vidio na konferenciji sada koliko jedna rečenica sa nekom osobom, ona ti priđe, žena drhti. Ja rekom, dođi vama te zagrlim, da, se oslobodi toga. Jednu rečenicu je kažeš, ona sva stvarno zahvalna, uzbuđena slika, se ona kaže, ja sam došla, ne znam, iz Austrije. Koliko to ljudima znači. Samo taj trenutak pažnje. Ona ima i neku sliku i viziju o tebi. I onda kad nekoga tako dođe, ti si inspiracija mnogim ljudima da ne znaš da si inspiracija. Ljudi te prate, žele da napreduju, žele da budu bolji ljudi. I stvarno je moćno kada tako ljudima posvetiš taj mali dio svoga vremena, odnosno svoje pažnje, taj sadašnji trenutak da ga ne izgubimo iz vida. Mislim da je to jedna od najvećih stvari koje sam siguran da ćeš i ti osvestiti u nekom trenutku kada dođe za to vreme još više. Ne kažem da nema sada, ali to će ti baš onako biti. mislim da to zapravo svima se dešava. Baš to. Sada kasnije mi zaboravimo da deca krenu da rastu, naš zadatak je da vidimo da to ne zaboravimo i da ostanemo što je više prisutni u sadašnjem trenutku. Moram ti priznati da sam malo uzbuđen s onim što me čeka sad, e, ali do sad smo pričali dosta onako široko. Išli smo nekim našim tokom. Ali nas smo odlučili da ćemo ovu epizodu biti praktični u jednoj temi, da ćemo dati puno praktični. Zapravo više ti nego ja, ali ja, ja ću biti tu da ispratim sve ono što ti imaš za reći. E, uh, o jednoj temi. Malo smo spomenuli tu temu i ti si ju već, ja ne znam koliko puta, uh, ispomenuo tu riječ, a to je emocija. Što je zapravo emocija? E, kako ona nastaje i koja su njena ograničenja? Hajde vidimo šta nije emocija. Ajde. Ajde. Kako se osjeća sada? Mirno. A to je emocija? Pa mir bi bio blagostanje. Šta je to? To je možda ono što ja mislim da ja zapravo osjećam. Znači, moja konstrukcija nečega... Ja sad pričam zato što... I imaš neko znanje o ovome, jasno. I, imam neko znanje koje je kako tako, ali e, je. To je... E, stanje kojem sam ja dao ime za ono što ja osjetim, a ne za ono što bi mi svi generalno osjetili kada kažemo mir. Za tebe je mir nešto drugo, za njih je mir nešto drugo, za mene je mir nešto drugo. Znači, to je neko osjećanje, ali tako? Tako je. Koje ja povezujem sa riječi mir. mm Evo tako bi Ok, znači to je osjećanje. To nije emocija, već osjećanje. Kada mi kažemo da se danas osjećamo lepo, manje lepo, prijatno, neprijatno, raspoloženo, raspoloženo, to su samo osjećanja bazirana na nekim unutrašnjim stvarima koje se dešavaju u našem mozgu i telu. Objasnit uskoro o čemu se radi. Emocije zapravo nisu ono što tipično mislimo da jesu. Emocije se nama ne dešavaju. Emocije nisu trigerovane. Emocije nisu univerzalne. To postoje ti razni mitovi o tome da su emocije univerzalne, da mi možemo prepoznati emociju kod drugih ljudi ne možemo. Kogod mislili ne možemo. Emocije su produkt ljudskih dogovora, socijalni konstrukt koje eto, imaju neka značenja koje mi dajemo nekim određenim situacijama ili senzacijama. Kada kažemo da vidim osobu, ja sad vidim tebe, sam sa meni tvoja faca govori. Evo on ovom sad, sad u ovoj faci ja bih rekao iskreno da si ti, brate, umor. A ti si zamišljen, zapravo ti si pod punom prostornom pažnjom i mene gledaš. Sad kad bi mi bacili sliku samo tvog lica sada ovdje, Evo, volio bi da neko, evo, samo ostavite to lice, da kamera u ovom trenutku zoomira samo tvoje lice. Skloni mikrofon na sekundu, samo skloni mikrofon na sekundu. Znači, stavi, stavi onako ruku. Gledaj me. Znači, samo da kamera u ovom trenutku neka zoomira tvoje lice, kada budete obrađivali ovo. Šta tvoje lice govori ljudima? Evo, neka, ljudi to razmisle. Pišu komentar. I to je to. Aj sad vrati vrati mikrofon i sada ako postoji moguće video, obojicu nas, tek sada dobijaju kompletnu sliku. Znaš, na prethodnoj Zoomu je bilo šta? Je Mateo zamišljen? Da li sluša? Je umoran? Nešto treće. Znači, to je samo naša neka predikcija na osnovu neke memorije naše prošlosti sa ljudima šta facija govori. Neko nam je neko rekao, ako neko ima ovakvu facu, on je ovakav. Tako? ali nemamo ceo, ceo koncept toga, znači nemamo ceo kontekst. Sada kad ljudi dobiju malo veću sliku, onda dobijaju kontekst i shvate da je to u stvari Mato danas na podcastu pažljivo slušam. Ja sam radio na mojoj edukaciji, ima na, moj, na mojoj platformi biologija konsumisanje emocija. Da sam ja stavio sliku ovakav đoković ljudi će vidjeti, da vam sad malo dajem i teaser, da ljudi saznaju šta će biti, i on ovako, šta je ta slika? Samo njegova glava, jer on nervozan, je vrišti, je frustriran, ili slavi. Nemaš kontekst. I onda kao veća sliku, to je zadnji pojem, kad je osvojio Wimbledon. E, sada dobija cijel kontekst, razumiješ? Znači, emocije nisu univerzalne i nema šanse da mi shvatimo na osnovu izraza lica. Mi imamo ideju, jer nam je neko nekada rekao, ako ova osoba ima ovako lice, on je tmuran, ne raspoloči tako dalje. Ako nema, to je to. Sada znamo jer u nekom trenutku, znači u ovom sadašnjem trenutku ne znam koliko je sati, mato mišići tvoga lica su napravili jedan izgled, ja sam na osnovu toga zaključio si ti, ne znam, umoran. Nema veze s mozgom što bi ja rekao. <laughs> Duki se stalno smije kada kaže, kada ti kažeš da nema veze s mozgom, to ima posebnu težinu. Ovaj, i, i, i, kako se zove, znači emocije ne možemo odrediti osnovu izraza lica. Postoje facijalne ove studije koje se radi s ovim mašinama E sada znamo da ne možete prepoznati u lica. Dalje, emocije nisu univerzalne. Instance sreće u jednoj kulturi ne znači isto što u drugoj kulturi. U našoj kulturi kada je neko besan, on ispoljava agresiju. U drugim kulturama kada je neko besan, ta reč ne postoji, već postoji da ove dve osobe ne plešu u istom ritmu. U nekim kulturama reč tuga znači kada neko umre, ljudi osjećaju tugu, je tako? Postoje kulture da ljudi osjećaju sreću, jer znaju da ta duša pravi tranziciju. Znači imamo različite koncepte, znači emocije su produkt ljudskih dogovora. Kažu, emocije se nama dešavaju, zapravo, da, da se nama dešavaju da su one trigerovane. Nisu. Trigerovane su određene fiziološke reakcije, na osnovu mnogih nekih stvari koje ću sad uskoro reći više, ali ne, mi ih aktivno konstruišemo svjesno ili nesvjesno. Što dobili toga šta su zapravo emocije. Desi se situacija koja je okidač neke fiziološke reakcije u vidu senzacije. Mi toj senzaciji, znači to je samo senzacija, ne emocija, sve dok ne damo neko značenje toj senzaciji. Onoga trenutka kada damo značenje, kao što si ti malo prekao, tek tada konstruišemo ono što zovemo emocijom. I ako se taj događaj ponovi nekoliko puta, na kraju to formira sve nešto što nazivamo uvjerenjem i to sve na kraju određuje na koji način ćemo se mi ponašati u životu. Ako je emocija značenje, znači imamo situacija, senzacija, značenje, emocija. Koja je ključna stvar ove, da kažemo, formule koja treba se promijeniti da bi se sve promijenilo? Znači jednu stvar promeniš, sve se menja. Naša reakcija na senzaciju koju mi osjetimo. Znači značenje koje dajemo. Jer ako mi osjetimo nešto što povezujemo sa strahom ili nekakvu našu fiziološku reakciju koja, koju smo do sad povezivali sa strahom, nebitno, strah od visine, od pogleda. Možda način na koji ćemo mi odreagirati kada vidimo taj pogled koji nam izaziva strah, i ako mi svjesno se možda izlažemo tome sa saznanjem da je to samo osjet koji je povezan sa pogledom prema dolje, sa svim onim percepcijama koje mi imamo, a zapravo nam se ništa ne može dogoditi i samim time eliminiramo to kao strah. Znači, mi sad dođemo ovdje gdje sada snimamo i ja pogledam dole, mi smo na 20. spratu prirodna reakcija neka senzacija, neka fiziološka reakcija koja je vjerovatno nelagoda u tom trenutku, ja je zovem strah. Nazvat ćemo je strah. Kada smo saznali da imamo strah od visine? Kada smo sami sebi rekli da imamo strah od visine. Sada imamo sami, ok. Znači treba promijenimo značenje. Ali ne možemo sad sebi reći da osjećamo uzbuđenje, tek tako osjećamo zaista strah. Ali ajde da rekonstruišemo to značenje. a ne, ne nazovemo strah. Ako bi ga nazvali strah, to znači nema šanse da, da skočimo odavde, da nećemo skazati svog sprata, ali kažem, ok, recimo ako smo paraglajderi ili ne znam, skačemo u, vodu ili tako dalje, ne možemo reći osim uzbuđenje, a nije to to. Ali možemo kažem da osjećamo nelagodu. Jer nelagoda je ipak malo niža, da kažemo, vibracija u odnosu na strah, jel tako? Znači mi moramo postepeno da prebrodimo taj most od straha do možda uzbuđenja. Tu dolazimo do glavne komponente što jeste ponašanje sad mi moram da demonstriramo drugačije ponašanje da bi rekonstruisali ovu, ovu emociju. Sada možda uzmemo malo drugačiji primjer od visine, to je ipak specifičan, na primjer, evo uzet ću banalan primjer, ako ja vozim ulicama Pule, da su najgori vozači na svijetu, žao mi je kogoda da gleda ovo. <laughs> Mislim, onim kružnim tokovima ljudi moji tu može pogine zbog te, stvarno treba otvori 16 očiju, ne dvoje očiju, ljudi ne znaju pravila. Ja svakog dana imam fantastičnu priliku da nekog otvaram u tri lepe. Svakog dana imam sjajnu priliku da nekome nešto opsujem. Što sam inače radio? za svoju dušu. Sve dok sin moj nije došao, odjednom me boli uvo, <laughs> zakležu i tog, došao sin i tako dalje. Ali šta se dešava? Ja izlazim iz bolnice, ulazim u kružni tok, gdje frajer niti gleda, u, znači ja idem kružnim tokom, on mora meni da sačeka, a tek da uđe. Niti on pogleda u levo, niti on zna gdje ide, niti ušao u prvo nego pravo, brate, ovdje doktor. Ja sam to tom, u toj sekundi imao nagon da mu kažem imam li ti znači, svašta nešto. I ja sam sebe zaustavio, ja sam uspio da osvestim da kažem, znaš šta, neki druže sa srećom, da god da žuriš, koliko god da si izgubljen, pronađi svoj put, rodio mi se sin, ovo je totalno nebitna situacija u mom životu i nastaviš dalje. Znači ja sam uspio relativno kratko vremenskom periodu, svega 2-3 sekunde, da rekonstruišem značenje i da monstram automatski drugačije ponašanje, stvorim novu neurosku konekciju u mom mozgu. Tako. I sada, ako ja to, da li će sad to znači da ću ja sljedeći put ponoviti to ponašanje? Vjerovatno ne znači, znači mora da se demonstrira nekoliko puta. Jer znaš šta je fora? Kada pričamo o tim emocijama i uverenjima, u zavisnosti od strukture i jačine naših uvjerenja, za neke koncepte emocionalne koncepte će biti potpuno više vremena, za neke malo manje da se oni promene. Što određuje? Određuje, e sad, dolazimo do toga da je potrošnja koju neuroni koriste metaboličku energiju za tu neku sinaptičku transmisiju između njih, da promjene konekcije je jako velika i skupa i izuzetno skupa za održavanje. Ali prema što dođem do toga, da objavim samo jedan prvi deo, jer to, se, to je sad pičemo o telesno-budžetnim regijama, što je druga komponenta emocija. Od čega također zavise najviše naše emocijne reakcije? Znači, zavise od toga, evo na primjer, desilo se sigurno da nekome u naletu jedne reakcije kažeš nešto što nisi želeo, tako? Zašto si to rekao? Možda si bio umoran pre toga, nisi dobro spavao danima, radio si treću smenu, bio si malo pod stresom. Ali da si bio naspavan, nutritivno nahranjen, bez stresa, verovatno bi ispolio tu reakciju, tako? Znači, što se dešava sada tu? Ranije se vjerovalo da emociju samo taj neki intuitivan nagon koji je nama usađen i mi imamo neku reakciju i to je to. Sada znamo da toga nema ništa. Od čega zavisi kako nastaje emocija? zaista? U našem mozgu postoje nešto se naziva interocepcija, koja je dio jednog velikog interoceptivnog korteksa. Interoceptivni korteks uključuje nekoliko regija našeg mozga, da ne ulazim sad u te neke detalje, koji u svakom trenutku znaju šta se dešava unutar našeg tela, unutar našeg imunog sistema, hormonog sistema, neurohemijskog sistema, rada i svih organa i tkiva u našem telu. I on konstantno monitoruje šta se dešava unutar nas. Znači, interpretira telesne signale, nama šalje informacije da vidimo na osnovu šta ćemo da sa tim signalima, tim senzacijama koje dolaze iznutra. Znači, ako naš sistemi tkive organi ne funkcionišu kako treba, dobijat ćemo jedne signale. Ako funkcionišu kako treba, dobijat ćemo druge signale, tako? I to je uglavnom ono što mi osjećamo dnevno osjećanje. prijatno, neprijatno, lagodno, nelagodno, raspoloženo, neraspoloženo, u miru, kako god. To, su to, to nisu emocije, to su, mi u naučnom svijetu to zovemo afekti, to su samo senzacije iznutra kojima mi dajemo neka značenja. Sad mi možemo da kažemo, ok, imamo ova značenja, Znači nešto dešava unutar nas. Također dolazimo druge regije mozga koje se zove telesno-budžetne regije i zajedno interocepcije telesno-budžetne regije su deo ove takozvane interoceptivne mreže. Gde one u svakom trenutku znaju koliko našem telu je potrebno metaboličke energije da funkcioniše kako treba. Znači naš mozak zna da li smo mi dovoljno naspavani, da li smo odmorni, da li koliko trošimo energije. Dok ja sad ovako pričam, pomeram moje ruke na ovaj način, moj mozak nevjerojatnom brzinom predviđa koliko meni potrebno metaboličke energije za ove pokrete. Znači, zna da li smo dobro nahranjeni ili nismo. Znači, njih gledamo kao za budžet za telo. Kada ove dve imamo, dobijemo, ajde da kažem, informacije iz ovih dve, ove dve regije mozga, to se šalje ka kontrolnoj mreži mozga koja to i bira na osnovu ovih informacija, na osnovu našeg senzornog okruženja i memorije naše prošlosti u sličnim situacijama, na osnovu iskustva, koje predikcije da izbaci u vidu naših nagona i misli da bi mi demonstrirali neko ponašanje. Sad ovo je kompleksno, a evo dupravo šta sam ja sada rekao. Da zvučim neke protokole odavde. Vaše emocijne reakcije zavise od internog stanja vašeg tela, trenutnih senzornih informacija, okruženja i memorije naše prošlosti u sličnim situacijama. Znači, ako ja sada stojim ovdje i skočio sam s ove zgrade da, da otvorim padobran deset puta, vrlo je moguće da ću moći to danas 11. put sa lakoćom. Ako treba tek prvi put, kako ću se osjećati zavisi zapravo pre svega od internog stanja moga bića. Koliko sam dobro naspavan, koliko sam dobro odmoren, koliko sam dobro nutritivno nahranjen, da li sam prethodnih dana bio pod stresom ili nisam. Zavisit će od mojih senzornog okruženja, da li sam okružen nekim pozitivnim informacijama, ljudima koji me bodre ili ne. I memorije moje prošlosti koje u slučaju nemam i sve što je nepoznato meni izaziva nelagodu, alarm se pali u vidu straha i sumnje, jer to priroda prirodan odgovor našeg mozga na sve što je nepoznato. I na osnovu svega toga se formira taj senzorni, taj, da kažem te senzacije kojima ćemo mi dati neko ime. Kada damo ime, tada konstruišemo emociju. I ako to radimo nekoliko puta, tada se formira uvjerenje koje će editirati naše ponašanje. Protokole koje odavde izvlačimo su zaista jednostavni, koje si ti smo imali milion put, njih nećemo ulaziti, nema potrebe. Cijela tvoja platforma se bavi ovim stvarima, cijel tvoj podcast je bazen ovim stvarima, to je prvo kvalitetan san. Moramo biti dobro ispavani. Mi znamo da kada nam je san uskraćen, a migdala bukvalno bukti, znači ona puca na sve strane. Alarm je konstantno upaljen i mi smo konstantno u stanju bori se ili beži. Ako nismo nutritivno nahranjeni, nemamo dovoljno metaboličke energije da funkcionišemo. Održavanje naših neurona je skupa igra, skup biznis. Naš mozak zahtjeva toliko metaboličke energije, glukozi, ketona, kreatina, odnosno kreatina kako god, čega god, da bi mogli da funkcionišemo kako treba. Na primjer, čist primjer, kada ti vidiš osobu koja ne može da se pokrene, koja je, nazovi lenja, depresivna, ti gledaš u osobu koje, čije su budžetne regije iscrpljene do minimuma. On nema snage da se pokrene. Nema dakle. I ako mi se nutritivno nahranimo, dovoljno hidiramo, jer telesno budžetne regije se konstantno regener, mislim, obrađuju, regenerišu, nadopunjuju hranom, hidracijom, hidratacijom i opuštanjem. Znači imamo dobar san, optimalna ishrana, dobra hidratacija i aktivni odmor, poravak u tišini, meditacija, molitva, pisanje. I ako imamo ovih 4-5 stvari, mi smo 99% posla odradili. Jer automatski će, automatski naša ponašanja biti totalno drugačija. Kakve god mi koncept imali, jer bar ćemo moći da osvijestimo neke stvari, da donesemo bolje izbore. Da, I time pravimo bolje odluke. Ti jasno ovo o čemu da, da, da, da. Mene zanima, da li osim što e, regenerirati budžetne regije, da li mi ikako možemo ih proširiti u vidu njihov kapacitet povećati, ukupni kapacitet. Mi možemo reći da budžetnu regiju imamo možda za jedan dan ili za jedan tjedan ili određen vremenski period. Koliki god mi stavili da istrpimo maksimum, znači teorijski maksimum. Da li mi taj teorijski maksimum možemo kako proširiti? Ono što znamo je da ipak ima limite. Znači naš mozak ima limit koliko dugo može da preživi, generalno naše telo, celo naše postojanje bez energije, metaboličke energije. Hrana nije jedan izvor energije, to sada znamo odlično. Znači, postoje drugi izvor energije, zemlja, voda, vazduh, sunce i tako dalje. Ali u nekom trenutku će oni biti iscrpljene. Ne možemo povećati kapacitet jer moramo konstantno da državamo ono što već imamo. Znači moramo da ga nadopunjujemo. I opet kažem, tu ima više stvari. Hrana je jedna od njih, voda je druga, aktivno je treće i san može najvažnija stvar je četvrta. Znači san od toga, san, voda i hrana je ono top 3 aktivni odmor je poželjan i neophodan sa neke strane. I mi onda konstantno te budžetne regije držimo u balansu. Jer nama je potrebno dosta metaboličke energije za bilo kakvu promjenu. Ljudi nisu svjesni koji je napor potreban da bi se rekonstruisali emocionalni koncepti, da bi se rekonstruisali uverenja. Uverenja su samo konstruisani koncepti koje smo u nekom trenutku svog života usvojili od strane naših roditelja, ljudi oko nas, na osnovu kojih naš mozak izbacuje predikcije kako ćemo mi da reagujemo u datoj situaciji. Predikcije su fundamentalne aktivnosti mozga. Dok ja pričam, a ti slušaš, tvoj mozak nevjerojatno brzinom obrađuje, izbacuje predikcije šta ćeš ti sljedeće čuti na osnovu memorije tvoje prošlosti u sličnim situacijama sa ljudima kojima se radio možda podcaste. U ovom sezonom okruženju i na osnovu tvog internog stanja bića. Ti si meni rekao juče, Srke, brate, želeo bi da budem odmoran za tebe. Znači ti već odmah vodiš čuna o budžetnim regijama. I ako ne budemo računa ovim stvarima, kako možemo donositi bolje emocionalne odluke. Evo ti primjer studija, fantastična studija u Izraelu rađena, gdje su radile sa sudijama koji su trebali donose odluke o osuđenicima. De, pazi, ovo je, i sada ovo je ogromna razlika. Mali procenat ljudi, je, znači, zapravo sudije koje su donosile odluke o osuđivanju, da znači dobili su ošće treba da osude zatvorenika je uvijek bilo preručka u velikom broju slučajeva. Dok kada su jeli, su donosili manje odluka koje treba da nekoga osude. Jer su imali osjećaj, taj interni osjećaj da je to njihov kompas. Emocije nisu kompas. Kako kompas može da bude nešto što zavisi od toliko faktora? To su osjećanja. Ako ti kažeš da osjećaš neku nelagodu u stomaku, šta to znači? Jesi li gladan? Jesi li dobio virus? Jel napolju zima? Šta? O čemu se radi? To su osjećanja. Emocije su nešto totalno drugačije. Znači emocije ne mogu biti nama kompas, intuicija. Može da bismo se mi vratili intuiciju, to je već posebna tema koja ide posebna epizoda za neki drugi put, sa nekim drugim ljudima, čak ne mora ni sa mnom. Ali kažem, emocije nisu naš eh, sistem vođenja. To su osjećanja koje ljudima pričaju. Ljudi često mešaju. Znači imamo onaj kao, znaš pa, osjećam se kao da to nije to. Ja obično pitam zašto. Pa vamo tamo da ja skontam o čemu se radi. Ta osoba ne ispava nam nahranjena i tako dalje. Znači ono pitanje kad ljudi kažu šta se desilo prethodni put pa sam tako reagovao. To je pogrešno pitanje. Pravo pitanje koje se postavlja uvek ako želiš da napraviš refleksiju i da odrediš šta možda promeniš jeste šta se prošli put desilo kada sam bio u tom stanju da sam ovako reagovao. Je vrlo često da si bio u boljem stanju bića bolje bi reagovao. Zato ja nikada važne odluke ne donosim, na primjer, pošto radim noćne smjene, taj dan iza noćne smjene, a gotovo ni onaj dan nakon toga ne donosim. Znači, ako je neka bitna odluka, uvijek ju pokušam odgoditi za dan kada pretpostavljam da ću biti bolje naspavan ako je ta odluka moguća za donijeti. Jer je gotovo nemoguće. Znači, kada ti se poremeti taj neki okvir vremenski kada bi trebao ići spavat, ako ti se poremeti sama kvaliteta sna ti je drastično smanjena, neovisno o tome koju količinu vremena ti proveo spavajući, kvaliteta sna je drastično lošija. Sve odluke nakon toga su donesene iz iz tog ono, flight or, fight or flight stadija. Znači, ja sam gotovo cijeli dan u tom nekom modu. Meni je samo preživljavanje. Tada više tražim energiju u nekim bržim videovima, znači da li je to ugljikohidrat ili nešto tog tipa, nego ako sam naspao Radi se o tome da mi treba sada, tu postoje neke prakse koje mogu omogućiti da mi donosimo bolje odluke. Već smo rekli ove osnovne protokole. Ako ove stvari ispunimo, mi smo već 90% posla uradili. Ostali deo posla se svodi na to da mi imamo neku određenu dozu svesti, da treba se promjena neka emocionalna ponašanja ili emocije, emocionalne reakcije. Mi sada znamo da su emocije faktički značenje. Ja ohrabrujem sve ljude da istraže novu nauku koja se zove teorija konstruisane emocije. Ja na platformi imam cijelu edukaciju koja traje, mislim, tri sata. Je objašnjeno do detalja, daleko više smo ja danas ušli u ove stvari gdje ljudi mogu da nauče bukvalno kako emocije zaista nastaju još dublje i sve to organizovano, ja dajem samo suštinu toga, manje više. Radi se o tome da ako se desi situacija koja je okidač neke senzacije, koje dajemo neko značenje, konstruišemo emociju, to se po nekoliko puta mi stvaramo uverenje. Prva stvar da treba da promijenimo nešto jeste svest kako možemo znamo koje emocne reakcije ispoljavamo ako ih ne osvestimo? A kako da ih osvestimo ako naša interoceptivni korteks ili interocepcija nije u funkciji kako treba? Jedan dio mozga, specifično interocept, koji je deo interoceptivnog korteksa, zove se dorsolateralni prefrontalni korteks. Jednostavno rečeno, levi prefrontalni korteks. Kada je ta regija mozga dominantno aktivna, tada vidimo više mogućnosti. Tada donosimo bolje odluke. Tada pravimo bolje izbore jedna od najboljih praksi naučno, imamo toliko studija, imamo čak i neurobiologiju sa meditacije na mozak i telo, platformi, nema što nisam pokrio, brate. Često ljudi mogu ništa mi kažu više, znači nema, imamo sve što nam treba, znači i još dolazimo, jeste meditacija. Kada ti sedneš, sklopiš oči i dišeš 5 sekundi udah, 5 sekundi za samo na nos, brojiš dahove, ne kontrolišeš misli, ne možeš ne kontrolišeš. Ne osuđuješ ih, ne poistovjećuje se sa njima, već ih samo posmatraš. Ti aktiviraš dorsolateralni prefrontalni korteks. To je regija mozga koja ti omogućava da budeš svjesni svojih telesnih senzacija. Tada vidiš više mogućnosti. Drugi dio mozga zove se cingulatorni korteks koji također interpretira što dešava unutar našeg tela. Da kreiramo neko značenje o tome. Znači, ako mi aktiviramo ove dve regije mozga, mi smo pre svega svesni šta se dešava, jer smo svjesni da treba da kreiramo neko drugačije značenje koje nam ne služi. Ima tu i insularni korteks koji pomaže u odabiru tih koncepata, ali ovo nam omogućava da postanemo svesni svojih emocijnih reakcija. Znači, hajde da izvučemo protokol odma Svakoga dana meditirati 15 minuta dnevno. Najidealnije ujutru, jer želimo ujutru sebe da programiramo, da budemo fokusirani u sadašnjem trenutku što je više moguće. Druga stvar je, znači osvijestili smo da imamo neku reakciju, to jest na situaciju imamo neku reakciju fiziološku i dajemo neko značenje. Sa kako možemo promijenimo značenje, vratim se na onu prvu epizodu i na najmoćniji potoku na svijetu, to je promišljena namjera. Šta se dešava kada promišljeno započnemo dan svako jutro? Prva regija moza koja se aktivira jeste takozvana mreža mentalne pažnje, koja omogućava da svu našu pažnju i fokus usmjeri ka toj namjeri. Zato imamo radnu memoriju koja održava sliku te namere, da nas podsjeća šta je prioritet. Zatim imamo fabričku mrežu podešavanja koja uključuje nekoliko regija prefrontalnog korteksa i hipokampusa koja nam izlazi sa strategijama i idejama da ostavimo te namere. i znamo da ako uspemo da uključimo emocionalne procesne centre da neku hemikaliju vežemo ka toj nameri, sad dobijamo dobitnu kombinaciju da naš mozak se optimizuje da radi za nas. Znači, dve važne stvari se dešavaju kada postavimo jasnu namjeru. Prva, da je mozga sada postavio prioritet ka pristupu selektivnoj pažnji i druga, da je zadatak našeg mozga nas obavesti kada naša pažnja odluta. Protokol je da svakog dana započnemo s jasnom namjerom. Da bi ta namjera zaista aktivirala ove regije mozga, znači ona mora biti jasna, mora kreirati mentalnu sliku, ako se radi baš ujutru, treću komponentu možemo zapostaviti, ali ako ne, ako radimo toku dana, treba slobodno neurohemikalije i telo mora da pošalje povratnu informaciju mozgu, odnosno moramo demonstrirati ponašanje koje je skladu sa tom namjerom. Ne možemo reći da mi namjera to i to i čekajte se samo sebe desi, već moramo demonstrirati ponašanje. Znači, je period iz kojeg mi moramo e, imati postavljenu namjeru i odraditi prvu akciju, odnosno napraviti nešto to, To, to niko ne zna, ali ako mi započemo svaki dan sa jasnom namerom, dok naš mozak operira u niskoj, niskoj frekvenciji moženih talasa i mi izmeditiramo nakon namere, čisto da još više uđemo u sadašnji trenutak, što pre to bolje sa neke strane. Zašto? Jer ako oslobodimo neurohemikalije, ili bolje rečeno konstruišemo emociju. Nama moza daje neki vremenski period kome na osnovu memorije naše prošlosti će nekome trajati možda svega par minuta, nekome par sati u toku dana jer prirodno naše neurohemikalije fluktuiraju tokom dana, mi možemo subjektivno da pojačamo njihov, a, njihovo oslobađanje u nekom trenutku, ne moramo biti spremni ujedno na taj pad. Ono što nam one omogućava jeste da mi aktiviramo mozak da operira u određenoj sekvenciji, što znači da se neka predvidljiva ponašanja tada dešavaju. To je ono kada dobiješ ideju, pa ti recimo postaviš namjeru, jasnu namjeru, zapišeš, namjera danas odradim fantastičan podcast sa Mateom. Namjera da dam što više znanja koje će nekome ko ovo bude gledao značiti, koji može to odmah primijeniti u svom životu kako bi transformisao svoj život. Kada se završi ovaj podcast, osjećam se srećno, zahvalno i sa velikim zadovoljstvom idem nazad na puli. To je jasno promišljena usmjerena namjera. Je tako? Ako ja tu namjeru zamislim kako to ide, šta je, kako sad već znam prostor, znam sam gdje dolazim, sad dešava, ja sad treba da demonstriram neko ponašanje. To znači da pre nego što dođem ovdje treba sebe pripremim za ono što dolazi. Ja sam sada seo i evo neka akcija se dešava, jel tako? Znači, ja sam također jutro si meditirao i odradio neke, još neke prakse, neke svoje. I ako, ok, ovo je neka stvar koju sam znao kako će ići, neka stvar koju možda ne znam kako će ići, meni mozak daje ideje i strategije kako da dođem do nje. Čim dobiješ taj nagon da se pokreneš, poslušaj ga. Preduzmi akciju. Čak i rezultat te akcije nije bitan dok ne god preduzimaš akciju jer mozak zahtjeva konstantan feedback. Ako tebi mozak da jednu ideju, drugu ideju, treću ideju, ti ne reaguješ, on će reći ko te jebe. Što bi ja tebi pomogao, brate? Ono, fuck off. Neću još za tebe, jer je stvorio memoriju. Jer zajebana stvar kod plastičnosti je da je ona može bude i pozitivna i negativna za, po nas u kontekstu da ako mi ne demonstriramo ponašanje koje treba, znamo da je dobro za nas, ne odemo da treniramo, ne spavamo dobro, ne hranimo se kako treba, ne sklonimo se od, tih ljudi, ne izađemo iz te veze, ne započemo taj biznis, ne promijenimo taj posao, mozak sve to pamti i samo nam pravi teže jer on vjeruje da je to ono što je nama potrebno. I zato je promjena teška. Svaki put kada želiš da se promijeniš i doneseš odluku, a ne preduzmeš akciju, sve će ti teže i teže biti. Sve teže i teže, jer ti mozgu govoriš da ipak ne želiš tu promjenu i mozg će ti da razlog da ne želiš tu promjenu još više. Strah, sumnju, anksioznost. Aha, onaj nije uspio. Aha, on nije mogao. O, onaj, a, ne, nemoj ni ti. Zašto? je se i memoriju. Nekad ranije si bio prevaren ljubavi pa si emocijalno patio probao si neki drugi posao, nije išlo mjesecima, pa si možda ili biznis propao, pa si financijski patio. Uborio si sa zdravljem, pa si zdravstveno patio. Neke druge si imao životne probleme, pa si mentalno patio. I možda ne želi da ti patiš. I oni izbacuju informacije iz memorije prošlosti, u vidu slika, situacija, informacija, da tebi kaže, vidiš, ovo je tvoje iskustvo, ne želim da patiš, ajde odustani od toga. Jer on misli da to ono što ti želiš. I tvoj zadatak je, da mu dan za danom postepeno pokažeš šta ti želiš, koja je tvoja namjera i da to što je nepoznato mu približiš poznato. A to radimo pomoću ovih praksi. Biološki gledano, striktno biološki, najefektivniji način započemo svoj dan jeste sa jasnom namjerom, meditacijom, nekom forumom fizičke aktivacija ako je moguće, znači neki trening odradimo, dobrom ishranom, hidratacijom i da u toku dana možemo da kažem, praktikujemo osvjećivanje naših emocijnih reakcija da je postepeno rekonstruišemo. Kako to u realnom vremenu izgleda, recimo smo svestili neku senzaciju. Ne moramo je nazvati tim imenom. Dajte joj drugačije ime. Konstruišite drugačije značenje. I ako ja konstruišem drugačije značenje, to je ta izloženost o kojoj ti pričaš. Klasičan primjer bi bio, odlučio sam da uradim konferenciju. Brate moj, moja prva reakcija je bila, ma dećeš ti, ko će tebe dođe. Nakon toliko ljudi nema šanse. Ja sam znao što meni mozak govori i razumio sam, jer to je novo. Ja nikad nisam organizovao konferenciju. Nikad nisam to radio. Znači, moj zadatak je bio da njemu približim da je to moguće. Šta sam ja uradio? Ja sam pre svega napravio, odmah sam ja, pred, znači ja ne moram više dolazim u one prakse, meditacije, vizualizacije. Ne, ja odmah preduzimam akciju. Napisao sam koncept. Koga želim, gdje će da bude, čak i ko će da mi predaje, ja sam krenuo odmah da demonstriram ponašanje. Jer mozak uči samo kroz iskustvo. Ne može drugačije. Kako ja konstantno demonstriram ponašanje, ja postepeno prelazim taj most. Od jednom od nemogućeg dolazimo do mogućeg, dolazimo do se konferencija najavljuje, da se karte prodaju, evo konferencije. I to je bio proces svega dva meseca. Nisam ja konferenciju najavio u julu, nisam znao će biti u julu, nego sam je najavio tek u avgustu, kad sam tek tada znao će biti u, u, u novembru. Znači, hoću ja kažem, to je bilo u realnom vremenu. Znači, razumeo sam, osvestio, nisam je nazvao strahom, nazvao sam samo, pje, ok, neprijatan osjećaj koji veruje da ja nešto ne mogu. Ja sam rekao, to je ok, znači ja te posmatram, ne dajem ti na značaju, posmatram te i demonstrirao sam drugačije ponašanje. I sve se rekonstruisalo. Ako neko recimo demonstrira ponašanje, da zna da nije reagovo kako treba, fantastična praksa koja u tom slučaju funkcioniše, da u što kraćem vremenskom periodu, recimo da se danas desila situacija da si ti reagovao kako nisi želeo. Ispolio si emocionalnu reakciju koja nije ono ko si ti i time si demonstrirao ponašanje koje je totalno ono van tebe ili nije u skladu sa onim što ti želiš ili kod šta ti propovedaš. Sjajna praksa je da se zapiše cela ta situacija. Šta se desilo, kako je bilo do trenutka tvoje akcije. Znači, do trenutka demonstriranja ponašanja koje nije u skladu sa ko želiš biti. I umjesto toga zapišeš istu reakciju samo kako bi ona izgledala da si reagovao kako si zaista želeo. Znači sada rekonstruišemo ceo taj koncept, celu tu situaciju, pravimo je, rekreiramo je sa drugačijim ishodom. Zašto to radimo? Jer ako mi to uradimo pod određenim neurohemijskim okolnostima, znači ne možeš te tako to da uradiš, mora se stvarno udubiš i da osjetiš kao da si drugačije zaista reagovao, da slobodiš neke neurohemikalije i da mozak u tom trenutku razume da ti želiš nešto drugačije. Da li ćeš ti rekreirati, da ćeš sljedeći put demonstrirati drugačije ponašanje, opet zavisi od tvog internog stanja bića, od senzornog okruženja i memorije tvoje prošlosti. Znači morat će da demonstriraš isto ponašanje nekoliko puta dok to ne postane tvoja automatska reakcija. I odjednom Strah više nije strah, već samo neutralna stvar. Jedna od mojih životnih misija jeste da dođem na nivo kada ću sve stvari i one koje nazivamo dobre i one koje nazivamo loše posmatrati neutralno. Brate, ja sam tebi dao ovdje fucking radionicu koju naplaćam yes. 300 <laughs> eura, brate. Nema veze. Imaće dosta klipova za Instagram, baš mi briga. <laughs> E, znači ti sad nama zapravo ovdje na neki način objasnio sve ono što se događa u pozadini, onoga čega mi nismo svjesni, na koji način mi mijenjamo e, naš odgovor na određenu senzaciju, odnosno emociju. Znači, na koji način mi mijenjamo emociju prema određenom stresoru, određenoj situaciji, određenom... Ili bilo rečeno, konstruišemo. Na koji način mi konstruišemo A ja bih čak rekao, rekonstruiramo. Dobro, to je Zapravo postoji već neka konstrukcija na temelju čega su... Ok, ako smo prvi puta skačemo iz spadobrana kako se ti, ono, padobranom, Hoćemo li skakati, brad, koliko smo puta spomenuli? pa mogu. A otvorio, od, valjda bi se otvorio, ne znam, nisam jednom skakao, pa ovaj, možda konstruiram ja tu emociju skakanja s padobranom. Ali zapravo da, a, to bi onda ja rekao nekako da je to više rekonstruiranje emocije, Pazi, senzacije. Sada, sada znamo da emocije nisu tako jednostavne kao što ljudi misle. U smislu kao, ljudi, ima dosta ljudi koji pričaju o emocijama na internetu. I sad odjednom su svi eksperti za emocije. A Bog, imam, imamo i ti ja srce i moza, pa nas to ne čini ni tebe ni mene ekspertom ni za srce ni za mozak. Hoću ja kažem da sada po prvi put u istoriji nama biologija objašnjava daleko više faktora koji određuju kakva će naša emocionalna ponašanja da budu. Znači nije to samo od naše interocepcije, znači naše unutrašnjeg stanja, da li smo nahranjeni, naspavani. Zavisi od kulture do kulture. Od, od, eh, drugih država država, mislim, razumiješ, od zajednica do zajednica. Od odgoja. Mislim, od, odgoja. svega, da. to je kultura Znači ima tu mnogo faktora koji utječu na te stvari. Jedan od mojih zadataka će biti da svom sinu, i već sam počeo, govorim u fazonu koju senzaciju osjećaš. Ne emociju, već sam počeo to odmah, ja i žena, mi znamo ove stvari, hoćemo da ga naučimo da je svaka senzacija samo to, senzacija neutralna. I naš zadatak je da ga naučimo drugačijim rečima. Šta je strah? Strah je samo jedan koncept. Postoji nekoliko podkategorija instanciji straha. Tvoja tolerancija na, na, na strah ili moja ili, ili prilagodljivost je drugačija. Postoji jedna instanca sreće, jer sreća za tebe mene ne znači isto. Moramo gledamo od njih kao kategorije. Znači nisu to samo sreća i to je sreća, to je definicija. Ne! Ima više instanci sreće, više instanci ovih ozbiljnih emocija. Ja više onda kažem da emocije su zapravo značenje, to je znači ono što sada znamo. Nama biologija po prvi put objašnjava koliko faktora utiče, koliko su one zapravo pod našom kontrolom. Mi nismo sluge našim emocijama. Mi smo zaista istinski arhitekte naših iskustava. Emocije su pod našom subjektivnom kontrolom daleko više nego što mislimo, što po samim tim automatski znači da mnogi naši koncepti ili kako bi mi nazvali uvjerenja, su daleko više pod našom kontrolom i možda ih promijenimo ako naučimo pravila igre. Problem je što ljudi ne znaju pravila igre. Ja što sam rekao u prvom podcastu bio, kako se mozak meni, mislim sam to ispomenuo, ali kada naučimo pravila igre, a meni je biologija to omogućila, neurobiologija, da... Iskreno ću ti reći, svo znanje koje posjedujem u ovom trenutku, a znam toliko, toliko stvari, znači, jer čitam non stop, studiram, kreiram kurseve, zanima me, živim taj život. Dve stvari se izvajaju. Moć promišljene namere, koja je fascinantna nauka, koja evo sada ima za svega 19 eura na mojoj platformi, koja sam ne daleko Boga oca, se razumemo, dao sam jer želim da svaka osoba sazna nauku i kvantnu fiziku iza toga, koliko je to moćno, koliko je temeljeno u nama i druga stvar je biologija konstruisanja emocija. Ovo su dve stvari koje su meni promenile sve. Jednom kada sam razumio, istinski razumio mehanizam i moć ovog znanja, druže, tada je počela moja ekspanzija. Znači, samo ove dve stvari ljudi shvate, razumeju. Sve se menje. Jer šta je onda, šta je onda trauma? Šta je depresija? Šta je anksioznost? Znaš da ljudi nisu mogli na studijama ispitivanjima da, da naprave razgođu depresije i anksioznosti. Meni je to bilo fascinantno. Ja sam verovo da je depresija mišljenje o prošlosti, a anksioznost je strah od budućnosti. To nema veze jedno s drugim. ja možda budeš istovremeno i depresivan i anksiozan i da pomešaš te stvari. Šta je trauma? Emocionalna memorija. Značenje nekoj, nekoj situaciji koju smo dali nesvesno pod određenim neurohemijskim okolnostima koja treba da nekom trenutku oduzmemo to značenje. Trauma nikad, memorija traume nikad ne nestaje, ali naše emocionalno opterećenje te traume se smanjuje ili kompletno iščezava. Znači, mi možemo sebe da naučimo da se oslobodimo tih trauma. Trauma je nastala pod neurohemijskim uslovima. Kada u jednoj situaciji koja je bila užasna po nas, se oslobodile neke neurohemikalije koje su stvorile neke koncepte, odnosno neke neuronske konekcije. Ako je trauma jeste samo neuronska konekcija. Ona se može prekinuti ili učvrstiti, rekonstruisati, modifikovati. Znači, nije to toliko stvarno, sad, lako je meni pričati iz ovog Google, neko će reći, nemaš moje trauma, a druže, sam se trauma milion, nemaš pojma šta sam sve slušao, brate. Znači, da žena bude seksualno zlostavljena ostane 16 muškaraca odjednom. Mislim, znači, strašne priče sam se naslušao i opet uspe da sve to rekonstruiše. Ona ima memoriju toga, ali nije opterećena time. Nema više značenja tome. Naučila je kako. Jer ako smo mi nešto kreirali i određenim neurohemijskim uslovima, da li možemo krenemo malo drugačije neurohemijske uslove da to sve promenimo? I odgovor je da. Treba malo više vremena možda, jer opet zavisi od strukture jačine neurona, odnosno tih konekcija, koje u nekom slučaju travi po 25 godina, nije to tako lako promeniti ali je moguće. I onda kada ljudi čuju da ne znam, ja brate nemam kosu na glavi, ali mi se kosa naježi, ovo koje nemam, kada čujem stručnjake po znacima navoda da kažu da internet uvrenja se meni je ovako. Znaš ti, ako ti uradi ovu tehniku promjeću vremena s 10 minuta, brate, to je tako šarlatanski, to nema veze s mozgom, to je tako neistinito, neetički i, i, i ne znam sam kako da nazovem, jer niko od nas ne zna kada će tačno promjena nastati. A što je s onim prepusti se emociju? Kad ljudi kažu potpuno se prepusti emociju. Ne doživljavaju kao... Znači, prepusti se senzaciji. Jer ako se prepuštaš nečemu, čemu se prepuštaš? A to bi zapravo možda onda bilo, mislim sad ja tebe prekidam, ali to bi nekako možda bilo, krivo bi bilo reći prepusti se emociji. Prepusti se senzaciji bez da ju pretvoriš u emociju. Znači, bez da joj daješ ime, okvire i sve ostalo. Jednostavno ono. E, ja, ja sam radio neke Instagram live i, i radio sam čak i neke podcaste gdje mi ljudi krenu emocijama, a ja stvarno ponekad onako rekao, samo ne o tome, jer znam da će nastati konflikt. Sa što se dešava? Ako ti mene sada, e, ja sam imao recimo razgovore sa ozbiljnim naučnicima, znači ljudi koji imaju svoje laboratorije, Znači, laboratoriju, pravi naučnici, istraž... ja sam neuroistraživač koji čitam studije, znam da ih interpretiram da stvaram sadržaj. Znači, ja nisam, na... ja još uvijek nemam svoje laboratorije, imat ću nekom trenutku, da ćemo protokole, prakse da testiramo i tako dalje. Ali s ljudima koji su ipak u tom svijetu, ja uđem sa nekoliko njih, neki čak i ti znaš, da mi uđemo u ozbiljnu, neću reći raspravu, eh, ozbiljnu debatu, ja sam naučio kako da podnesem kada vidim da nešto ne znam, da nije to to, jer u nauci ništa nije 100%. Uvek postavljamo mogućnost da neke stvari će kasnije biti drugačije. Znači, Evoluiramo. neko saznanje na potpuno drugom kraju cijele te priče otkriti malu sitnicu koja će promijeniti cijelu Tako percepciju Ali ja mogu da podnesem da nešto ne znam. Ja sam već ušao u debatu da sam se osjećao čak inferiornim odnosu na druge ljude što je ok, ali nisam dozvolio da me to sputava. Znači, i pritom nemam problem u konflikata, ti to znaš dobro, ja nemam problem da uđem u konflikt sa bilo kime, kada kažem konflikt, mislim na konstruktivni konflikt. U redu, mogu da se s tobom ne slažem, ali ću te poštovati. Ne mogu da verujem da ja sada moram da kažem da je ovo vještina. Da li možeš da aktivno slušaš osobu sa kojom se ne slažeš, a da ga ipak poštuješ? Jer, jer na, ti pričam, ja sam tako radio podcast i live-ove gdje mi osoba kaže, ja moram da prekinem jer to nije ono što mi ti kaže. Meni ulazi live, tek počinje Instagram live. Tek počinje druga rečenica. Emocije su naš kompas, a ja... A ne bi ni to bio problem, nije rekao, jel tako? E, tu je nasla evancija odma. Poželao sam istog trenutka da prekinem live, jer znam u kom pravcu će ići. Ja sam rekao, bilo, ne, nije tako, postoji malo drugačija stvar, ali volio bi čujem tvoj pogled na to, koji je meni bio užasan u tom trenutku. Ispoštovao sam osobu jer znam da sam uletio, možda bi ta osoba se osjećala neprijatno, nelagodno, možda bi ostala manje poštovanja što uopšte nije istina, jako poštem rad te osobe, vrlo bitna stvar ali ne bi možda mogla da podnese, jer već znam neke stvari. Znači, nije to samo koje ja ne znam, pa da ono kao ja sad pre, prepoznam, već znam to smo neko vreme. Znači, moram voditi računa oko tih stvari. Ja opet kažem, vještina danas jeste da sada ti ja sedim jedan preko, preko puta drugog i da se e, razmimo ilazimo mišljenjima, a da se ipak poštujemo. Ja sam imao predavača na konferenciji, su ljudi pitali kao šta će oni ovdje, šta oni imaju da kažu? E, oni su tebi baš potrebni. Meni je potrebno, tebi potrebni. Zašto? pa da bi naučio da slušaš ljude sa čim se mišljima ne slažeš, a da ih opet svejedno poštuješ i da otvoriš mozak. To je nešto sam ja počeo, priznam, relativno skoro da radim, možda godinu dana, možda malo jače, ajde kažem godinu, godinu po dana, i mogu ti reći to je tako teško bilo. Da ja slušam fazo, ne znam, Mark Zuckerberga, brate, koji ono ne podnosim te neke stvari, mnogi nešto za bancije, ali ono, da slušam neke naučnike koji su recimo tokom covida bili ono bukvalno fašisti, brate. Mislim, glupo, nije glupo reći, bili su fucking fašisti. Ajde i saslušajmo što imaju da kažu. Ne mora se slažemo, ajde vidimo dakle to dolazi. I to je tako teško. Prije par potka sam prekinuo, brate. Ono, slušaj me ove stvari. A samo da sebi, ajde dopustim. To sam radio na taj način. Pa sam počeo uživo sa ljudima. Još uvijek to nije tu da ja želim biti. Ne, nema šanse, ja kažem 200 znam da nije ali se stvarno trudim da saslušam osobe koje se ne slažu sa mnom, sa kojima se ne slažem prvenstveno ja, i da malo sebe poniziš dole, spu... ne, eh, poniziš, mislim da budeš ponizan, ne da poniziš, da budeš ponizan, da saslušaš, da razumiješ da ti ne znaš sve i da drugi ljudi imaju pravo na svoje mišljenje i da ih pustiš. I to mi je recimo veliki proboj da velika većina ljudi sada zaista želi da radi sa mnom jer im dopuštam da budu ono kosu, da budu ono kosu oni jer ne, ne osjećaju da ja sada nešto njih spuštam sa svojim znanjima, jer ljudi često osjećaju inferiorno kada pričaju sa mnom iz toga nekog razloga, ja kažem, ako i ti uložiš u ovo vrijeme će znati još više o tome, nije to ništa, To samo sam, možda sada ajde, u ovom trenutku možda malo više znanja, možda, ali to ne znači ništa. Ti imaš iskustvo koje je tvoje najveće znanje na kraju krajeva. Pusti ove teorije, ajde, to je lepo za, za nekoga, ja to volim, ne mora znači da je to naš. Tako da, eto, to je neka od onih stvari koje bi volio ljudi, kad bi počeli, na primjer, da aktivno slušaju one sa kojima se ne slažu. Zato je meni divota, na primjer, eh, razgovarati u ovom formatu, u podcastu sa širokim ljudima, onako, sa širokom paletom ljudi. Od, ono, većina zna, carnivore, vegan. Ok, ja sam možda negdje između, jedan mi povrće i meso. Hajde da vidjet zašto neko ko je karnivor prehrane smatra da je to za njega ili za sve e, ispravan način, zašto vegani misle da je takav oblik prehrane, to karikiram samo kao dvije, ono, dva polariteta, ono, maksimalna koja valjda mogu biti. Ako nešto naučiš od svakog, a sigurno da hoćeš, znači svako od njih te može barem nešto naučiti, ti si mhm. na dobitku. Taman i dva sata mi pričali, sat i 58 minuta, ja se s tobom ne slažem sa svima onim što sam rekao, ali one dvije minute koje si rekao se zaista mogu poistovjetiti, mogu nešto naučiti. U meni su izazvale neku promjenu, reakciju, e, ideju u najgorem slučaju, mislim u najboljem slučaju zapravo, neku novu ideju koja će mene odvesti u nekom sasvim drugom pravcu. A gdje bi bio, na primjer, da nisam prvih 58 minuta poslušao, da nisam imao strpljenja, da nisam imao razumijanja, da nisam imao poštovanja zapravo i poniznosti da poslušam što imaš za reći pa onda da uzmem ono što zaista je primjenjivo za mene i što ja smatram da je meni vrijedno za ponijeti dalje. Kao podcaster ti bi morao da razviješ tu veštinu da dovodiš ljude sa kojima se i ti ne slažeš. Da dovodiš ljude, napraviš malo kontroverzne epizode, to ništa nije kontroverzno, to je samo razmimilaženje u mišljenju, sa ljudima koji ti se ne čak i ne sviđa, možda čak ni njihov način pogleda na život, ali radi, ipak ima neku drugačiju vrednost. I to jeste, to je recimo ono, karnivor, vegan, to je ono posebna priča. Mislim, ja sam stvarno ono u fazonu aj manjte mi se ovih glupih debata. Razumiješ? Znači, ne, ne, jel, voliš to? Živi tako. Razumiješ? Znači, ne, nemoj da dobro, to je sada već, ja bih rekao, uh, ohrabreno od strane različitih organizacija u svetu gdje vole te konflikte, jer čim ti izađeš iz okvira tih konflikata, ti se zaista slobodni nezavisni mislilac. I mora budeš nezavisni mislilac, a to ne odgovara. Pazi, ja stvarno ne znam i vrlo biram pažljivo reći koje sada pričam u ovom trenutku, šta ako u nekom trenutku naiđe jedan problem da je moja platforma bude pod udarom jer ohrabljuje ljude da budu nezavisni mislioci. Znaš, može se desiti. Mnogi su to realno doživjeli i potvrđeno pa kažem, znaš, to je, to je problem. Sloboda mišljenja zapravo mnogima ne odgovara. Znači, mnogima utjeca, mnogim utjecajnim ljudima koji imaju utjecaja da mi ni ne znamo da oni imaju utjecaj, Naravno. ne odgovara da mi razmišljamo slobodno. Pazi, tokom takozvane pandemije, za koju sada konačno su otvorili oči neke stvari, smo vidjeli mnogo emocionalnih reakcija bez razmišljanja. mm kamo se reći da sam barem tada možda počeo. Tada sam ja malo pre toga otkrio ove stvari, nisam još uvijek ni pričao toliko ono da su ljudi imali malo više znanja. se sada, zato ja sada pričam o ovim stvarima non stop. Mislim, ja dajem sve i džabe, ne treba nikakve na, moje pro, na moju platformu sada da bi dobio nešto. Imaš sve na Instagramu, bog te, na YouTubeu, nađi. da ljudi malo shvate kako to funkcioniše. Da stvarno ti ne moraš na jednu vez da odreaguješ. Znaš, wow, svet propada klimatske promjene. Nema mesa. Ne znam, još jedan pandemija. Ne, ne moraš. Šta to je? Samo vest. Hajde vidimo da rekonstruišemo. Da li je zaista svijet loše mjesto za život? Ja ljudima kažem, dođite u Istru. <laughs> Mnogo dobri ljudi, lepa klima, more, cijelo godine se kupaš. dosta mladih ljudi tamo razvija svest, Mi imamo sjajnu zajednicu. Dođite kod nas. Da vam pokažem, postoji bolji svet. Ne svi, ne morate svi dolaziti, nećemo da prebukiramo Istru. <laughs> Pa da će ti daći onih koji želiš i ne želiš. Ne mora, ne, ne, selektivno biramo. <laughs> da, prvo mi se javi pa ćemo ono- Da, da, intervju radimo prvo, imamo. Kako su ti emocijne reakcije? Kako konstruišeš emocije? <laughs> da vidimo prvo to, pa ćemo lako sve ostalo. Što su za tebe emocije? Da li su one kompas ili nisu? to je možda bilo eliminacijsko pitanje. Nemoj molim ti te počnem sada. <laughs> Ali stvarno, kažem ti, znači, ja volio ako, ako postoji tema da bi volio da ljudi uđu u neurobiologiju nečega, to su dve stvari specifično. Neurobiologija, utjecaj meditacije na mozak i telo, meditacija, ono dalje nemam pojma šta je, i biologija konstruisanja emocija ima ta promišljena namjera vrenja, sve su to dobre edukacije, ali ovo su dve neke erije da bi volio da uđe svako ko može. Samo da malo razume kako to zaista funkcioniše. Jer meditacija je dalje danas ljudi misle to je, ne znam, satanistička praksa, ne ide Bog, je rekao, druže moj Bog, ne da želi da ti meditiraš, nego bi volio da meditiraš što češće može. Zato Svaka što je to meditacija. Ne. Oh. ne, a ne ulazimo duboko to možda neki drugi put, ali rećemo zato što ne, meditacija, specifična meditacija se zna šta je. Znači to je stvarno jedno određeno stanje gdje ti pokušavaš da staviš mozak da radi pod određenim, ajde da kažem, vrac moždanih talasa, da ima specifičnu namjeru. Znamo po studijama da molitva proizvodi totalno drugačije reakcije u našem mozgu, drugačije se regije aktiviraju molitva specifična, ako neko želi da zna. Imamo užasno dobre studije. Užasno. Lisa Miller je radila, to sam trebao to tu edukaciju buđenje duhovnog mozga. Osoba koja redovno praktikuje i meditaciju i molitvu, ali ili jedno ili drugo, ne da li ste u religiji ili ste duhom ne bitno uopšte, kortikalna debljina mozga je daleko jača i šti, gotovo da je nemoguće da padneš u depresiju ako imaš redovnu molitvu. Znači, studije su brutalne. Radila li sam, sam nekoliko naučnika, da ima ta mreža mentalne pažnje je pronađeno. To je regija mozga koja se naziva duhovni mozak u nama. Svaka osoba koja je konstantno, koja ima redovnu praksu meditacije ili molitve, ili oboje, čisto da znate, ide jedno s drugo, čisto se razumemo, i oblik vere, znači neki oblik vere ima izraženu aktivnost mrežu mentalne pažnje. A mreža mentalne pažnje, sam rekao malo pre, se aktivira prvo kada se postavi jasna namjera. Znači, ako ti dodaš namjera, meditacija, molitva, ti imaš dobitnu kombinaciju, tri prakse koje sve ukupno traju 30 minuta ujutru, da mozak, odnosno tvoj um, radi za tebe Pogotovo u onim dijelovima dana kada nisi svestan, kada ti demonstriraš podsvesno ponašanja. Jer da bismo, kad bismo mi bili svesni non stop svega, to bi bilo užasno metabolički zahtevno. To ne bi moglo da operira mozgo. Je potrebno da se isključi, po znacima navoda, da funkcioniše automatski da bi održao te u životu, zato služete te telesno-budžetne regije, jer mozak zna koliko je potrebno tebi metaboličke energije da danas preživiš, da, da funkcionišeš. Zato imamo periferni vid zapravo... Tako je. Tako je. Tako da to je posebna recimo tema, ali nisu jedno i drugo, nisu, nisu isto. Ljudi kažu, meni je meditacija trčanje. Meni je meditacija peglanje ono, mene, mene svaki put, mene samo sr... oj, joj, joj, joj, joj, nemoj, molim te, nemoj, nego, nije, brate. Možda kaže to prisutnost neka, ali nije, nije. Zato možda postoji, kako se te, mindful to je mindfulness meditacija. Znači, kada pričamo o tehnika koherentnog daha, da držimo srčnu variabilnost u jednom određenom ritmu, da mi kreiramo koherentnost među mozga, srca i, i, i tela, odnosno dijafragme, znači mi zaista tada, to je taj fokus, ja sam rekao brojiš 5 sekundi da 5 sekundi izdah, ne moraš, možeš bez brojanja, samo da ti je fokus na posmatranju svojih misli, na dahu, na zvuku okeana, na ne znam šumi na neka muzika, mantra, šta god, to je ta takozvana mindfulness meditacija, možda sam trebao ranije reći, da je to ono na što ja ovaj, um, o čemu pričam. Um, I, I to nam omogućava ove stvari. Ovo sve drugo je samo prisutnost, praktikovanje prisutnosti, jer stvarno meditacija kao meditacija, to da bi, dosti, da bi aktivirali ove regije mozga, da, da dobijemo rezultat koji možda želimo, to zahtjeva isključivanje senzornih informacija pogotovo našeg vizualnog sistema koji obuhvata 40% naših senzornih informacija. Um, stopimo oči, možda stavimo slušalice, zamračimo sobu da naše čak i kože ne bi hvatala svjetlosti, da jednostavno uđemo što je, napravimo uslove koji će biti asocijacije za ulazak u interni svijet. Imamo kutak za, za, za, tihovanje, znači da imamo neki miris koji se asocira na to da bi sebe stavili to optimalno stanje, da kreiramo interne uslove koji će se kasnije manifestovati kao spoljašnji uslovi. Ljudi danas žive, Bog te ko, toliko su upali u tu zamku brzo života. Svakog dana se bude. Prva stvar koja je hvataju telefon, gledaju e-mailove, idu na Instagram, idu na Facebook, idu na TikTok, hvataju selfije, spremaju doručak, voze djecu ako imaju djecu u vrtičak, nemaju djecu idu na posao, idu istim putem, rade na istom mestu, pričaju sa istim ljudima, o istim temama, obilaze ista mesta, na iste kafe, Kaže, meni se život ne menja. Kako očekuješ da se život promeni ako svakog dana radiš jedno te isto? I najteži dio svake promjene leži u tome da ne napravimo isti set izbora kao prehodnog dana. Ljudi nemaju, nemaju pojma koliko podcenjuju male promjene. Ustani, ne diraj telefon, jer automatski ako ti uzmeš telefon, prva stvar, ono plava svetlo, stimulacija, ti skačeš, Bog ti stete u, u, u, u, ne srednju betu, nego u high beta, Bog te brate talasa. Preskačeš ove faze, mozak automatski ide u flight or flight, uh, fight or flight mode, znači alarm se aktivira i ti automatski ulaziš u zonu alarmantnosti ili autonomne uzbuđenosti, arousal, ne znam kako reći, preveden to, tu naše, ti sebe programiraš na distrakcije. Odmah prva stvar ujutru. Pa onda krenu, ne znam, promijenit će, ok, batali telefon. Peri zube drugačijom rukom. Nemoj da piješ kafu prvo dva sata buđenja. Nemoj da jedeš prva tri, četiri sata buđenja. Živi život u skladu sa svojom biologijom. Oradiš ove neke sitne stvari. Ljudi kažu šta će mi to promijeniti? Pa nećeš vidjeti odmah. Ali ti trigeruješ set malih promjena u svom mozgu da ga programiraš na drugačiji način življenja da postoji nešto drugačije, jer je to nešto novo, znači postoji nešto drugačije. Svaki put ako smo predominantni desnom rukom, mi koristimo levu ruku, mi trigerujemo određene hemikalije, acetilholin, jer svakako naš pokret je zahtjeva su manje acetilholina. Još recimo, ako usmerimo, aj recimo uzmemo, pišemo namere. Zašto kažemo pišemo namere? Šta je bio mehanika toga? Koji je mehanizam? A već sam rekao šta se dešava u mozgu. A zašto i pišemo? Daj mi sekundu, molim te, daj mi samo sekund. Dakle, ako ja uzmem, dobro, levom ruku ne bi sad pisao, mogu trigem neuroplastičnost, ali ako uzmem pišem namere. Znači, šta je hemijska asocijacija na nešto pisanje? Ovaj papir, da bi ja nešto pisao, zahteva moj vizualni fokus. Ako ja usmjerim fokus duže od 60 sekundi ka jednoj tački, ovo je moja zona fokusa, šta se dešava? Oslobađa se još dodatna količina Je jel tako? Da bi ja održavao taj fokus, potrebno je malo energije. Slobodja se epinefrin, koji nastaje od čega? Od dopamina. Jer da bi ja držao fokus, ja moram da vodim računa, da razmišljam o tome dok pišem, bla, bla, bla, zamišljam neke slike, znači nešto mora da vozi taj fokus. To je dopamin. Znači, od dopamina se stvara epinefrin ili adrenalin u mozgu. Adrenalin se zove u telu, epinefrin u mozgu. I dok ja pišem, moja ruka se pokreće, moj vizualni sistem je uključen. Ja automatski oslobađam neke neurohemikalije da ove namere sada počnu da memorišu daleko brže. Svaka informacija koja je ubačena u naš mozak, pisanjem, razmišljanjem, izgovaranjem, pod neurohemikalijskim ustama kao što su ovi što sada o kojima pričam, imat će daleko brži efektivniji efekat na naš mozak, da mozak usmeri resurse kao ovome što je nama namjera. Još ako uspije to uradim levom rukom, desit će se malo i frustracija, ne znam, pišem levom rukom. Opet oslobađam neurohemikale da triggerujem plastičnost. Znači, o tome se radi, izvini. O tome se, o tome se radi, evo ti hemijska, o tome se radi. Znači, te neke stvari je sve biomehanizam, to je sve mehanizam kako funkcioniše. Znači, ono, ok, meni možda bude smešno, on kaže ne mesti krevet. Zašto namještaš krevet? Zato što želiš da imaš male stvari koje će dovesti do velikih promjena. To su da napraviš neki mir u svojoj glavi. Da ti bude raspremljen sto. Da danas kažeš jednu lepu reč nekoj osobi. Da svome telu daš zahvalnost što te vozi kroz ovaj život tako što ćeš mu dati neku optimalnu hranu. Ja ne kažem, ja sam jutro spojio tri kroasane sa, sa euro, sa nutelom, sa čim god da su, ali to radim samo kad putem i to mi je gušt. Ne osjećam grižu savesti, to volim da uradim i to se desi jednom u mjesec dana. Što je meni savršeno, ja ću poslije imati nutritivnu kvalitetnu ishranu. Daj mu dobar san. Hajde danas kolegama da dam neku lepu reč Hajde da posvetim vreme svojoj supruzi danas. Hajde da dam svu moju prostornu pažnju. Hajde da umjesto neke emocijne reakcije koja bi bila frustracija da ispuni malo drugačije. Osjeti tu, frustraciju u sebi, ali ispuni opet drugačije ponašanje. I tako radi pet puta i onda će ti default, odnosno fabričko, fabrička reakcija automatska biti ona drugačija. To su sve te male sitne promjene koje možemo danas da napravimo da bi napredili svoj život. Sklopio ćemo 10 minuta. Izađi napolje, ustani sa stolice, pij tu vodu. Pogledaj se ogledalo, kaži da si je Vodi ljubav. Ne, nemoj imati seks, vodi ljubav dva sata sa partnerom, Bog Osjeti svaku senzaciju. Šaktura ti po pečorkama je druga stvar. <laughs> Sam, to smio da kažem. to je tema za sebe. <laughs> Vrhunska stvar, ali nema veze, to je nešto drugo. Ali ovaj, ne, ozbiljno, povodite pa ljubav dva sata sa partnerom. Peter Kaf, jebo život, nije, ne, nećemo cijelo život biti na ovoj planeti. Šta danas mogu da uradim da me dovede korak bliže ka tom životu? Hajmo jednu malu promjenu. Ljudi podcenjuju šta sve mogu da urade za godinu, tri, pet godina, a i precenjuju šta mogu da urade za godinu dana. Znači malo da vidimo šta je to danas. Da li možemo zamislimo sebe godinu dana od sada? Kaka je ta verzija Matea? O čemu on razmišlja za godinu dana od sada? Sa kime vreme provodi? Na kojim projektima radi? Sa kime je okružen? Da li putuje? Koliko novca zarađuje? Koja je vizija podcasta? Koja je vizija platforme? Koja je vizija porodice? Aha, to, to, to, to, to. Dam odgovore. Ok, što danas mogu da uradim da budem samo jedan korak bliže tome? Ne mogu sve promijeniti, ali danas mogu da ustanem možda raspoloženiji, da napravim bolji izbor, da upacim drugačiju hranu, da dođem danas do ovim momcima, dam jedno lepo reč, kompliment, da pozovem nekog prijatelja, da prošetam, provedem vrijeme sa, svojim psom na planinu, inače znam da radiš, da dam svoju pažnju svojoj supruzi. Aha, da pošaljem jedan e da probam da kontaktiram tu osobu da mi pomogne. Dokle god ti preduzimaš akciju, nebitan je rezultat tih akcija. Dokle god ti preduzimaš akcije kad tome nečemu, ti konstantno šalješ feedback svom mozgu, daješ mu povratnu informaciju da on to procesuira, da kaže ovo je ono što on želi. Aha, ovi, i sad polako ove stare obrazce, koncepte, ne odbacuješ, ponašanje odbacuješ jer mozak ih sam eliminiš, jer mu ti dan za danom daješ drugačije izbore, totalno drugačije nego zadnjih godinu 5-10 i on sad tebi počne da radi za tebe i daje ti više razloga, jer sada on širi tvoj filter, to je taj retikularni aktivacioni sistem. Širi tvoj filter da sada dopustiti da informacije koje se podudaraju sa time što želiš dopru do tvoje svesti. One su uvijek bile tu oko tebe, ali nisi ih mogao vidjeti jer ti filter nije dozvoljavao zbog ovih koncepata. I sad ti on dozvoljava i kako ga sve više i više širiš, sve više mogućnosti imaš više ljudi dolazi u tvoj tvoje okruženje. Knjiga će se pojaviti baš kada treba, informaciju ćeš čuti, ta osoba će ti pomoći i sve to vidiš kako je to jedno savršeno, savršeni životni sistem koji funkcioniše za tebe da bi se ti promijenio, da bi ti zaista živio, ja verujem onako kako je, kogoda nas je kreirao naumio. Koliko ti jeftino prodaješ ovo znanje? A jel? <laughs> Nije sad košta 19 eura. Mesečno. <laughs> Srđane, hvala ti što si još jednom došao podcast da, da porazgovaramo više ovako nas dvojica nego o nekim temama, jer su to zapravo teme koje mene zanimaju onako istinski i o kojima ću mi nastaviti razgovarati i ja imam još hrpu pitanja koje su možda više meni osobno i privatne, a kojima bih htio s tobom prodiskutirati i da čujem zapravo tvoje mišljenje o tim svim temama. Imaš li nešto za dodati? Imaš li nešto što bih htio još prenijeti kao poruku ljudima i svakako još jednom da ih pozoveš e, da se pridruže platformi? Ima, nema da čekajte ko Mateo da se dođe na podcast da se nas dvojice ispričamo. Zovnite prijatelja ranije. <laughs> šalim se, šalim se. To se ja zezam ponekad, tipa, moj prijatelj Marka Madoša, ja ga zovem u live da bi se nas dvojice ispričali. Ono, ne ga se javiti, ono, ko zna o kojim je projektima. Šalu na stranu, a, hvala ti na pozivu, zaista sam uživo i maksimalno zadovoljstvo uvek, uvek, uvek doći. I ono što stvarno ljudima volim da kažem, hajte samo malo uđite u, studiranje, barem ovih životno važnih stvari. Ako išta važno jeste ta teorija tako emocije nastaju, po meni. Znači, ne to što budete na moje platforme. zaista me ne zanima. Evo, dobili ste ovdje zaista master klas oko toga, primijenite to znanje, istražite sami, pročitajte studije ako znate, uh, pričate engleski, znate, čitajte studije, nije teško pronaći informacije. Zaista možemo da postanemo daleko veći arhitekte naših iskustva nego što to trenutno možda jesmo. Mi zaista imamo kapacitet da je konstruišemo drugačiju realnost da konstruišemo drugačije emocije koja će proizvesti drugačija ponašanja. I samo treba da to praktikujemo, da demonstriramo našim iskustvom, odnosno našim ponašanjem, da mozak nauči kroz iskustvo. Ja bih voleo kada bi više ljudi naučilo ove stvari, da sada shvate kako to zaista se dešava. Da nije tako jednostavno kao smo ljudi mislili, jednako kad nauče i primjene ove stvari o kojima smo pričali, sve se menja. Opet ću reći, hvala što mi dao mogućnost da ljude pozovem na platformu, na našoj platformi postoji sve ove stvari o kojima smo ti ja pričati, daleko dubinski, izrečene. Za, relativno smješan novac, mislim stvarno jeste smješan novac i to je naša želja da znanje učinimo pristupačnim, želimo da to dopre do što većeg broja ljudi. To je naša namjera, to je moja vizija, neću stati dok se to ne ostvari. Ne um. Ne um. Srđane, hvala ti još Hvala tebi, brate.